Hi mga listeners o followers sa Yosinian na Freedom Board. Welcome back again sa Osaka confession nga atong basahon karon. My name is Bay Gamay ug ang title sa atong confession nga basahon karon Everything happens for a reason, part 1. Hi, I'm not from University of Cebu, but sa lain ko nga school which is Cebu City Rapod. And by the way, nakagraduate na ko sa college. I just want to share my life and love story. Don't wanna post this on my school's confession page, kay daghan ko kaila dito. Makahalata niya ang ako. And since I'm an avid reader of UCFB man pod, so I hope ma-post ni. Kabaw ko nga medyo di tuuhan akong story, but believe me or not, it's true. Okay, magsugod na ko. I'm not from Cebu. I was born in Mindanao upat may kaigsoon, duha ka laki o duha ka bai. Pobre kayo mi guys. Andi sa ingon nga hambogera ko, pero hitsuraan ko og akong mga igsoon. Pobre mi pero malipayon kay mi kay naningkamot jud og provide among ginikanan bisan unsa kalisod. Fresh pa kayo sa kong utok ang nahitabo pag 12 years old nako. It was Sunday morning, akong papa ug mama mangadto sila sa Sambuanga City Balik ra sila pagkaugma kay naa ko no sila'y adtoon yadto. Okay pa kayo ang tanan, og nasyak na lang ko nga pagkahapon ana, nakabalita mi nga na nadisgrasya silang papa. Uot kay akong dughan guys. Naguol kay ko sa tanan, kay kalit kayo. Namatay jod silang mama og papa. Og perti jod minghilak sa akong mga igsuon. Kalit kayo sa tanan Sao na lang namo ang pag-eskwela ug mga gasto unon nga wa na silang mama ug papa. Di lali mawad-an o ginikanan jud. Mautong ning undang mig eskwela, akong duha ka kuya nanimpalad sa Manila. an usa ka adlaw giduol ko sa akong uncle, ni offer siya nga paeskulahon ko sa Cebu. Mukuyog daw ko niya, then ni ask ko if kuyog ba akong manghod. Ana siya, nga bilin lang daw sa akong lola ako lang sa daw iyahang paeskwelahon. Once in a lifetime chance na kayo to so ako ang gigrab ang opportunity. Nikuyog ko sa akong uncle sa Cebu. Naa sa karkar iyahang balay. And you know what guys? Everything that my uncle promised was a lie. Wa ko niya paeskwilaha o gihimo kong helper sa ilaha. Iyang asawa klaro kayo nga murag gisamukan ako nya daghan pa kaayo kog labahan. Sige pa kog padong tungugan sa sawa sa kong angkol, kay kas na kuno kayo ko. Nganong gida pa jud kuno ko diri sa Cebu. Sakit kayo. Maghila ko igabi eh, e eh, matog ko, kay gimingaw gimingapod ko sa kong mga igsuon. Samot na nilang mama o papa. Usa ka gabi e, natog ko. Gikamang ko sa buing, gihikap niya ang mga pribado nga parte sa kong lawas. Perti kong pangusog pero kusgan kayo siya. Sadly nakuha niya akong pagkababae. Wa siya'y batasan. Baga kay siya noong. At that time I wanted to kill him Jod. I thought wala na joy pulos sa kong kinabuhi. Sige kog hilak, mura na kog mabuang. Imagine, I'm just 12 years old that time. After niya gamit na ko, Gituo ko niya og niingon siya nga basta mosaba ko sa iyang asawa, patyon kuno ko niya. Pagbuntag ni trabaho ang puing niya naabot iyang asawa. By the way, ato nga time nga girape ko sa akong uncle, iyang asawa ni Atog si Bunga kay ni visit siyang parents, niya wa dayo nakauli the same day, moto ni take advantage ang akong way ayo nga uncle. Pagabot niya, mao ni among convo. Mayon ko nga, Ante, girape ko ni Uncle gabi eh. Tapangi ko. Gakurog ko niya gahila istorya. Tubag siya nga, Ha? Nabuing. Di na siya ingon ana. Ayaw pagbuhat buhat o istorya. Abigwa ka pa eskwela ha? Maging ana ka? Minghilak na ko og maayo. Og miingon, Ngante, tinuod din ni akong istorya. Palihog, maluoy ka. Nitubag siya, nga di ingon ana akong bana. Usa pa, nakasulti na tunako nga nalain ka kay wa ka pa eskwelaha. Ayaw pagbuhat-buhat og istorya. Sagpaon jud ti ka. Pasalamat ka kay gibuhi ka namo. Bisag unsaon akong explain niya, di siya motoo og tungod sa akong kahadlok nga iguli sa akong angkol mosulti siya. Nakahuna-huna ako nga mulayas. Kay kung mistake ko, Kabaw ko nga hilabta na sad ko. So samtang akong ante na busy, nangawat ko siyang pitaka o kwarta. Dali-dali kog lakaw, dalag usa ka sanina, gisod sa plastic, ug naabot ko sa Cebu City. Naihas ko kay wa pa ko kaadtog city jud. Daghan kay tawo og sakyanan. Naay mga building niya dagko ang dalan kay sa province na mo, gamay raman. Wao kabaw asa ko padong. Nahadlo ko kay wa ko'y kaila, pero nagpadayon lang jud kog lakaw. Unya hapon na to. Hantod na abot ko diha sa may Santo Rosario. Nagtindog ra ko diha sa gawas. na Nakoy nabiling kwartang gamay. Nipalit ko sa kilid og chicherya. Hangtod padong na mo gabii. Kahilakon kay ko kay wa ko kabaw asa ko moadto. Asa ko matog akong kanun ugma wa ko'y kaila. Hangtod sa nabot kog lakaw diha sa Fuentes, guys. Kanang na skywalk diha, ug moto mo sa dili. Nahimo kong manlilimos kay wa na ko'y choice. Wa ko'y kwarta o wa ko'y kaila. Diha ko tigkatog babaw sa Fuente nga skywalk. Mabuntag manglimos, usahay wa pa ko'y kaon, hugaw kay ko, na masura na lang ko, sige og hilak before ko matog Tulo ka adlaw ang milabay, sukad nga nilakaw ko sa balay sa kong angkol. Ansigi kog stay sa Fuente Skywalk. Na ako'y namit nga mga batang kalyera pod, mag-igsoong babae og lalaki. Si Bert og si May. Samtang naghigda, nagpaminaw sa kagutom sa tiyan. Ni Dool ni sila nako, niya nilingkod sila dapit nako. Si Bert kay 13 na, niya si May kay 10 pa. Hugaw kay sila parehas mi. Na amigo na ko sila og nakahibaw ko nga gibiyaan sila silang papa og ilang mama na lang ang gabuhi nila. Pero ilang mama sige daw og lakaw-lakaw. Ug under sila sa usa ka leader-leader sa mga batang manlimos Teresa sa Cebu. Manlimos sila pero ihatag na nila silang leader-leader nga tawgo nato sa pangalan nga Tonyo. Kanang Tonyo isog kuno kay na Basta mo mosupak gani, og mahibaw niya nga wa girimitanan, kulatahon kunog maayo, niya way kaon. Bisag irimit nila tanan, wa sila'y kaon usahay. Mauto naloy ko sa ilang kahimtang. Mauto nagminaro mi. Nagtago mi para makaon namo. Ako'y nagunit sa mong kwarta para kaon-kaon. Nagkasuod mi, og naanad ko sa kong kinabuhi nga manlimos na jud. Hangtod nag-edad kog 15. Nasweton nako sa Cebu og nabuhi na lang jud ko sa panglimos og pamasora. Pirmi kuyog mi nila Bert og May. Pero ako, matog diha sa Fuente Skywalk pirmi. Kay di man ko pwede nga mukuyog nila og uli. Kay wa kaila si Tonyo nako. Og di pod ko ganahan nga maander ni Tonyo. Ganahan kay ko muuli sa moa that time. Pero lisod, kay wa ko'y plete. Kumusta na kaha ako mga igsuon? okay rapod pod ba kaha sila. Ganahan kay ko muuli bat lisod. Basin inani na jod akong kinabuhi hangtod mamatay ko. Sige ko gilak. At the time, I even cursed God. Nganong ingon ani man kapait akong kinabuhi. Unsa man ang sala nga napuhat namo nimo. All my life nagpakabuutan ra ko nga bata. Nganong namatay pamanjod si mama o papa. Nganong gi-rape man ko. Ngano naingon ani man akong kinabuhi, nga hasta pagkaon lisod na kayo pangitaon. Tagagabi eh, matugo, perte pang bugnawa. Lami na bitaw kayo give up ato nga time guys. Pero nagpadayon rajod akong akong pagkamanlilimos hangtod nag-edad kog 16. Og naabot jud ang time nga nasakpan mi ni Tonyo. Nakuhaan ko niya kwarta og kabalo siya nga silang Bert og May diri maghipos og kwarta nako. Na Gidami ni Tonyo kuyog sayahang mga bato sa ilaha. Balay day ni guys, niya daghan sang bata didto nga mga manlilimos. O gikulata niya si Bert, looy kayo. Niya si May nasad ang sunod, looya lagi. Way batasan murag di tao. Niya ako, gisag pa ako, niya gisikaran akong tiil, og na siya gisultin ako. Sugod so garon, under na kanako ha. Tanang limos nimo ihatag nimo nako. Masakpan gani ti ka nga nagtago-tago og kwarta o gipalit-palit nimo pagkaon, patay jud ka sa kulata. Kasabot ka? Ug sugod atong adlaw, ah, under na ko ni Tonyo. Payat kay guys, kay mas naa pa ko'y makaon sa una kaysa karon. So tungod sa kagutom, usa ka adlaw, akong nalimos gipalit jud nako og pagkaon. Abi nako og dili ra ko masakpan. Sus kay pag uli nako, Tinuod di ay ang gipangingon sa ubang bata nga grabe ni si Tonyo. Masakpan jud kaniya. Pagabot nako, aw, perti kong bunuga, wa pa ko'y kaon. Perti kong hilak, sakita bitaw, lami na kayo ipakamatay. Wa na joy pulos akong kinabuhi. Gitabangan ko ni Bert og May, nihatag sila gamay sa ilang pagkaon. Og nagsige ra jud kog hilak. And before minatog, nag-istoryahan na imi. Mingon ko nga, di na ko kagwanta. Malayas ta na, palayo ta dire. Para atong limos sa tuwara. Mitubag si Bert nga, lisod kay na. Kay bisag asa ka mo masakpan jud gihapon kang tunyo. Og mingon pud si May, nga tinuod jud, daghan na bata diri nga nisway og layas. Makita na gihapon nigabot diri kulatahon og maayo. Mong di na lang jud maglayas-layas. Umingon ko nga, niya, magsigir at tag-antos ani, mamatay ratang maging ani. Mingon si Bert nga, mao na ni akong kinabuhi, ako na lang dawaton. Mamatay ra na sa tonyo ikadugayan, antos lang saguta kay watay lain maduulan. Ug miingon ko nga, basta ako, ugma mulayas ko. Di na ko kagwanta dere. Kuyog muna ko, sige na. Umingon si May nga ayaw lang na buhata please. Pero mingon ko nga, sure na jud ko ugma, magpalayo na ko dere. Ug mingon si Bert nga, Di lagi ka makatakas kay naay mga sigig bantay nato. Di yun sila mo kuyog nako. So nakadeside ko nga ako na lang ang mabuhat para dili na lang pud nako sila mamo. Gi-assign mi ni Tonyo diha dapit sa maternity sa may Vicente Soto, Larsian. Mao na among ruta karong adlawa, Magsuroy-suroy mi diha dapit, magsigig pangayo og kwarta. Malipay na lang gani ko nga ang ihatag kay pagkaon kay makakaon pa ko kaysa sa kwarta nga kabaw ko nga di mamua. Moto pagkaod to, ni goodbye na ko nilang Bert, naglakaw ko palayo, diha ko miagi sa Chongwa, kay kanang mga batos ni Tunyo kasagara na aman sa mga highway. Di kay sila anang mga suldunon. Moto naglakaw rajud ko. Nagdali-dali sad ko kay basin makitaan ko. Sus paglakaw nako, namay nagsyagit sa kong likod. Paglingi nako, si Adon usapod sa mga batos ni Tonyo. Humingon si Adon nga, Huy, asa man ka, di man ruta ni mo. Balik dito. Kulba ba kay ko sa tanan moto nagdali-dali kog dagan o giyukod sa kuniya. Padayon rajud kog dagan hantod diha dapit unahan sa Hotel Stella ug sa sige na kog dagan nalisan ko og sakyanan. Pagkaligis natumba ko, nalagpot gamay pero tungod sa karatol ni tindog kog balik, pero mo action kog dagan balik, ni sakit man akong paa og tiil, motong nagpadaplin ko. Timing kaayo, udto to, wa kayo'y nakakita og mingaw rasad ba. nya ay babae nga nigawa sa sakyanan, mga 40 kapina sa akong paminaw. ni duol siya nako, og mingon siya nga, Aladay, sorry kayo, wa man magtan-aw, nilabang kag kalit nagdagan. Ali, dadon tiga ospital. Naghilom ra ko og didto ko kabantay nga na ako'y samad. Gamay rasad sa kamot og paadapit. Og mingon ang babae nga, Ali day, dadon tiga ospital. Kay napangos ka. Sorry kaayo. Sunod, magtanaw ka sa magidaganan para way disgrasya. Nakalitan sad ko paglabang nimo. Gitapukan mi og tawo, gamay rasad noon nya na toy mga lalaki. Mingon ang usa ka lalaki nga, Ma'am, Uso na raban ang modus nga magpaligis na sila. Huwag na ilaing lalaki nga maingon, unsa man day, okay ra ka? Huwag na po'y nangutana kung pila na edad nako. Daggahan kayog pangutana, huwag wadyod ko ni Tubag. Nya katong babayi nga tawgo na to sa pangalan nga si Tess. Iya akong gipasakay sa iyang sakyanan kay atod kuno ko niya sa Chongwa. Nasya ko kay bisag ni istorya to mga tawo nga modus to ako ah. Wa siya ni pato. Og iyahang gibuhat Iyaha jud kong gitabangan. Ugaw kay ko, baho, pero gipalingkod ko niya likod sa yang sakyanan. Pagsakay nako, kita ko sunahan na si Adon nagtanaw ug nakulbaan kog balik ug nihila ko. Natinga si Tess, mao ni istorya siya nako. Ingon siya nga, ngano ka day, sakit na kayo imong samad or unsa man. Sulti asay sakit. Gilang, hapit na tas chongwa, dool na lang jud. Pag may tubago nga, di ma'am, okay ra ko, wara ni. Mahangyo lang ko ma'am, ayaw ko dada sa chongwa. Dada lang ko slayo, bisag asa, basta ayaw lang diri, maluoy ka. Naghilak gihapon ko og maayo samtang istorya to. Kumitubag si Tess nga, ayaw day, patanaw sa kung wara baka naunsa. Ayaw ka bala ka, ako ray bahala sa bayan. Magistorya niya ta about ana imong hangyo human ha. Mauto nga naabot nami sa Chongwa, gisod ko sa ER, dugay sad mi sa Chongwa kay gitan-aw pa man kung naunsa ko. May gali, wala ray naunsa na bukog nako. Bunog ra o gamay rang samad. Gilimpiyuhan akong samad, niya okay ra jud ko, niya makagawas ra dayon. Bilib ko kay wako biyae ni Tess, hangtod ng gawas mi, mga hapon na to, iya akong gipasakay sa yang sakyanan. Nangutana si Tess nga, okay na kaday? Pagsulti biya sa tinuod, pag may tubag ko nga, okay na ko ma'am, salamat kayo. Og nangutan na siya kung unsay pangalan ako. May tubag ko nga, Maria ma'am. Og nangutan na siya nga, asa man imong mga ginikanan di ay. Mauto nga didto tanan ni Sulticonia, gikan sa sinugdanan sa kong kinabuhi Hantod atong tayma nga nagdagan ko kay gigukod ko ni Adon maong naligisan ko. Pero perte kong hilak og nakita nako siyang mata nga naluoy siya nako. Og miingon si Tess nga, astang luoya di ay nimo inday oy. So kung wa na kay ulian di ay, adto na lang ta sa moa. Pagsulti niya ana na siya ko. Og miingon ko nga, sure mamoy, wa man ka kailan ako, nya dadon ko nimo sa inyo. Sige ra ma'am, okay ra ko. Ibilin lang ko basta layo diri. Kahibaw ra ko mabuhi kay naanad nako. Og mitubag si Tess nga, ayaw, Dadon tikas sa moa. Wa ko kailan nimo pero gaan akong paminaw nimo. Ganahan ko mutabang nimo. nasabot ka, manguli na ta. Ug wala na lang ko ni balibad. Kaya kung una-huna, swerte ko kay naay ni tabang nako. Panagsar kaayo ni kay manlilimos sa ragod ko. Hugaw kay ko, niya kalit lang nga nay usa ka tawo nga klaro kaayo nga dato nga anda mo tabang nako. Atong tayma, medyo nalipay ko. Kay murag nakafeel ko nga mosugod nagkahayahay akong kinabuhi. Medyo dugay-dugay sad siya nga ga-drive kay layo di ay iyahang balay. Naa sa liluan. Pagabot na ko, nisiga akong mata. Kay dato judi ay sitas. Dakog balay nga naay gate niya sa sod na swimming pool nga gamay. Pagsod na mo, na siya'y mga katabang. Murag lain kayog pananaw nako og nisudmi silang balay. Ninduta jud dako kay sa tanan og nagtanaw-tanaw ko sa palibot. Nya taod-taod nitawag si Tess sa iyahang katabang nga si Mara. Niyon si Tess nga, Mara, ali sagod. Ug mitubag si Mara nga, unsa man te? Ug si Tess nga si Maria dayni. Dadaan ni siya sa CR, palihog kay maligo siya. Kuwaay sad siya og towel tuas taas katong bago. Hatagi po siya gi shampoo og sabon. Paulma sa siyag sanina nimo. Nagamit na to nimo tanan katong gihatag nako nga mga bago nga panty. Mitubag si Mara nga usa pa akong nagamit eh. Umingon si Tess nga, aw, hatagi lang sag usa si Maria ha. O sige te, kuan sa nako sa taas. Balik ra ko. Isa ka na si Mara, niya ni istorya si Tess nako. Kaligo day ha, Ayaw undang og ligo kung di matangtang ang mga hugaw simong lawas. Limpyo hi og maayo. Iguman mo kaligo, pag-ilis niya lingkod lang dire sa sofa kay anhion rati ka ha. Kung mitubag ko nga, sige ma'am. Umingon si Tess nga, ayaw lang kog tawagag ma'am, ma or ante, mas okay pa ko ana. Sige ante, salamat kayo. Taod-taod naabot sa Mara, nagda sa mga gamit, niya gikuyugan ko niya sa CR. Gipahubo niya ako ang ipangsuot kay ilabay na daw. Nana ko sa CR o for first time, di jud ma-explain akong kalipay. Nakaligo jud tawon kog tinud-anay. Sa una, makaligo ra kog mag Nang limpyo kog maayo, dugay kay ko nahuman, niya paghuman nag-ilis ko, niya nagpaabot ni Auntie Tess sa sofa. Sumanan akog ligo, naglingkod ko, nagpaabot ko ni Auntie Tess nga munaog. Mga 3 to 5 minutes siguro nga nilabay ninaog siya. Nismile siya nako Nawaw ko pero nibawas ko smile. Nitapad siya nako. Sige siyag tanaw nako nga ga smile. Mingon siya nga, limpyo na kay kainday. Kagwapa man day ni mo inday, oy. Nigonit siya sa kong nawong og sige og smile. Ganahan biya kay ko nga nakoy anak na babae. Sa taman wa man. Mangaon sa ta, maghatod to sumara diri og pagkaon. Ni smile ra ko kay panagsara jud ko mo istorya guys. Nagwonder ko wa siguro ni siya anak kay wasad ko kabantay. Basin mangkay ni siya nga ganahan og ganak. Wala na lang ko nagmindsad kay gigutom na pod bitaw ko. Naabot si Mara, nagdaog pagkaon, perte kong kaon. Kay ana man si auntie nga mukaon ko nukog maayo, di ko nuko magwauwaw. Moto kay lami isod kaayo ang mga pagkaon, perte kong kaonoy. Balag dako kay kog kaon atong tayma basta na nigurado lang jud ko nga mabusog ko. Og sa dugayng panahon, nabusog jud tawon ko grabe nga hapit din ako kalihok. Lipay kay ko, pero at the same time, naguol. Kay si Bert og May, kabaw ko nga walay tarong kaon. Pag humano mo kaon, niya na si auntie nga na siya gisugo palit og sanina nako og uban pa nga mga gamit nako. Kida ko ni Mara sa taas, niya ana si Mara nako nga ako kunong kwarto. Na siya ko'y Nindot kaayo nga kwarto, pay aircon, nindot o higdaanan, nay cabinet, nay TV. Di ko katuogod nga kalita sa panghitaboy. Eh. Murag bag-o man to nga akong kinabuhi pait kay sa tanan. Nya karon murag wow, naa ko aning kwartuha. Di kaha ni damgo? Sos, ti di ay damgo. Tinoo jud. Kaingon ko nga nganong giswerte ko kalit. Lipay kay ko, pero nakonsensya pud ko kay silang Bert ug May. Wa man lang nako nada. Kung pwede lang akwaon ako sila, gikuha na nako sila. Mga 7pm na to ni Saka si Mara nagdaog daghang plastic. Ako kunong mga gamit. Nagigda-higda ra ko atong tayma. Muragikan sad ko nakatog, siguro kadyo trasad. Nyataod-taod ni Saka si Ante, nilingkod siya sa kahigdaanan. Umingon siya nga, Maayo kay nakapahuway ka Maria. Tawgo na lang kahatakag iya kay taas rang Maria. May pahiyaw marko gamay, medyo kiwa pa kay mauwaw pa ko ni ante. Ug mingon ko nga, okay rante. ante. Ug mingon si Tess, nga ayaw pag uwaw-uwaw iya. Di ko ganahan og ing ana. Samot na nga nakadesisyon ko nga himuon tikang anak-anak. Nasya ko, like what? Seriously? Tinuod? As in happy kay ko. Abi gini nako nga himuon ra kog maid, pero okay ra ko tawon bisad maid ra ko aning balaya. Fights na kayo, as long as okay akong kahimta. Pero himuon kog anak-anak, wow, grabe ka bless na gud nako. Wa ko nitingog og nihila ko og gigakos ko niya. Og mingon si Tess, unsa man, musugot ka? Perte na jud na kong hila kog mingon ko, ngante, di ko katoo. Dugay na intawon kay ko nakafeel nga naa ko'y ginikanan sukad na wagtang si mama og papa. Naginusara na lang ko, nalayo na ko sa akong mga isuon. Sigurado kante, karon lang ko nimo na ilhan, pero sigurado na kay kanako. Umitubag si Tess nga, di ba, nakaisgot naman ko nimo nga dugay na ko ganahan nga naibabaying anak. Ambot lang iya, gaan kayo akong buot nimo. Ganahan kay ko mutabang nimo Ug I hope nga maayo pud ka diri nako. Sugod so karon, tawag ako og mama ha. Perte jud ko gihilak ug miingon nga salamat kayo. Di jud ko ni kalimtan imong kaayo ma. Og perte jud na akong hilak ka oy. Gigakos ko niyag maayo, nya gipikpik niya akong likod. Niyon daw na nako gihilak og nag-inistoryahay mi about sa akong pag-eskwela. Ganahan ko no siya nga makahuman ko. Nangutan na siya kung unsa ko no ko taman. Niana ko niya nga nakatongtong og first year high school. Sayo man ko nakiskwela mao 12 ko first year na ko ato. Niana siya ni June may eskwela do ko. Ipa-enroll ko niya. Nangutan na siya nga asa ko nagiskwela og siya ra kunoy bahala sa tanan. Then kalit lang siya og pangutana. Basin ganahan ka musuroy sa inyo sa Mindanao. Mitubag ko nga, ganahan man ante, ay ma, pero di lang sa siguro karon. Ako na una, lami bitaw kayo muli. Muduaw sa kong igsuon. Babayi sa darabato, musta na ka siya. Pero di pa ko andam. Umingon si Tess nga, aw, ikaw bahala iya. Basta ako, paiskwilahon ti ka ijon ha. Mitubag ko nga, salamat kayo ma. Ayaw ka balaka, maning kamot kog maayo og suklian tika sa imong kamaayo nako. Nag-arrange dayon mi sa kong kwarto og sa mga gamit nga iyahang gipalit. Pagkahuman ni kaon Kajot, niya natog na dayon mi. So kada tong adlaw ah, nigaan akong kinabuhi si Mama Tess mulakaw ni siya kay na siya'y mga negosyo nga timanon. Niya mang katabang diri silang mara maayo og tagad nako og naluoy daw sila nako pagkahibawo nila sa akong kagi. Woman sag ko nagtinapulan, mutabang jud ko sa mga buhatonon sa balay. Tagauli ni Mama Tess, mo bless ko niya, niya magdadjud siya og pagkaon nga lami permi. Nakita pud nako nga pinangga kay niya iyahang mga katabang. Mao silang mara pinangga sad kayo siya. Lami na kay akong kinabuhi ay. Pero nagyapoy mga gabi nga maghila ko kay mingawon ko sa kong mama ug papa. Kung mga isuon, ug nakununapod ko nilang Bert ug May. Mainta okay ra sila. Sod sa kong utok, nagplano ko nga maabot ra ang panahon nga makatabang ko nila. Ug labaw na sa kong isuon nga makontakto nako sila. Sa ka adlaw nangutana to sa mama test nako. Kung okay ra ba ko? Gi-open niya katong na-rape ko. Actually, basta about ana, di ko ganahan may istorya kay sakit kayo. Ma-picture out dayon nako ang nahitabo nako. Grabing panamastamas ang gibuhat sa kong angkol nako. Usually matroma jod ang babayi pero tungod siguro sa kong kalisod at mga panahona, mawa na ko'y panahon sa trauma-trauma. Kay busy sa pagbuhi sa kong kagalingon. Mo sigurong instead, mawi ko, nakusgan ko. Ugwa ra ko maunsa, pero once sa maisgutan gani siya, sakit jud kayo. Niya na si mama, nga gusto ba ko no at tuon na mo among angkol. Pero nibalibad ko, di ko ganahan o gubot. O usa pa, upat katuig na ang nilabay. Gusto na akong kalimtan ug mo focus na lang ko sa akong gawgalingon. Niana pod si mama na na nga sige na lang kay naarapod ko nunay gaba mo abot. Og kabaw ko nga ang gaba di jud na magsaba. Mayor jud ang dagan sa akong kinabuhi guys. Maayo kay si Mama Tess 48 na di ay ang edad ani nga time. Nya caring kayo. Nagpakamama di siya nako og wasad nako siya gifail og na love na nako siya isip akong mama ug akong pamilya. By the way, mga April day ni aning panahon na guys. 16 years old pa ko, mag 17 ko sa June. One month na ang nilabay nga nagpuyo ko silang mama test ug usa ka hapon na siya ko. Naglingkod ko sa sofa sa obos, nagtan-aw mig TV, kuyog sa mga katabang nga silang pat, Neneng, Lisa ug si Mara. Nabot si Mama Tess. Niblis ko, nagda siya Jollibee, gikuha ni Pat, anya ni Kalit siya ingon ni Mara. Mara, nanawag si Ranran nimo? Nasya ko kay first time ko nakadungog sa anang Ranran. Kinsa na siya? Hilom rajud ko. Nagkaon ra ko sa burger. Kung mitubag si Mara nga, mi text rate. Ana siya nga tell mommy I will call her later. She's not answering her phone. Umingon si Mama Tess nga, tagaan ko pa, nabili na akong phone god. Musaka ko sa taas, kaon lang mo diha. And I was like, ha? Huh? Mami? So naa siya'y anak di ay. Wala ko nasultian ni Mama Tess ani. Na feel kog suya gamay pero giwagtang ranako. Wako'y ride magsuya kay di ko tinuod nga anak. Dapat magpasalamat yan iko. Pero na-shock lang ko ba? I thought wa siya'y anak ba? kalit kayo. Ato nga time nakasabot kog English kay nakaabot kog go first year. Nakaundang lang ko kay tungod sa nahitabo nilang mama. Niya akong pangutana English man kayo. Niya unsa ni si Ranran? Pabayi ni o laki? Niya kay numduman man ko nga ni ana si Mama Tess na ako sa una nga ganahan siya anak nga babayi pero wa sa paminaw nako lalaki siguro ni si Ranran. Naghilom-hilom lang ko hangtod na ngaon mi og panihapon niya ni Saka na dahin ko sa kwarto. Di man ko katog, sinigawas o kadyot, naglingkod-lingkod ko sa lingkuranan sa gawas. Nyato po na time, ni gawas si Neneng, og nakitaan ko niya. Mingon si Neneng nga, o iyang, naaligi ka dari sa gawas. By the way, daghan na silag tawag na ako. Iya, iyang, yang, yang, yang, og maryang. Ito bago nga, walante, alante, nagpahangin na ra. Ikaw, naglabay ko sa basura gikan. Di ko katugon sad. Ug nangutan na kong neneng nga, ah. kinsa day na si Ranrante. te. mitubag si neneng nga, ah, anak man na ni ate. Wa kabaw? Oh? Murag ni sakit gamay akong heart. Nasuya ba ko? Ambot lang. Ug ingon nga, wow kabaw, oh? wa man nagisgot si mama nako. Na Ug mingon si neneng nga lalaki na 20 ang edad na sa California. Dari na siya katong gamay pa. Pag edad o 15, niya to gawas didto na ni eskwela. Siya raw anak, asa ang bana ni mama? Mao na siya kung pangutana ni Neneng. Mitubag siya nga, patay na si Kuya Tom 3 years ago. Half American o half German to siya. Sa gawas man gapuyo si Ate Tess, pagkamatay siyang bana ni Alicia Derry. Nagpabili na ra si Ranran dito. O uniko iho na si Ranran. Tubag ko nga, ah, mao ba? Wakay ko kadungog anang panga ni Ranran God. Karon lang jud. Umiingon si Ninay nga, ah, panagsara kayo na mo kontak ni ate oy. Ganahan manggod unta si ate nga kuyugon siya diri ni Ranran. Di man ganan si Ranran diri kay mas ganahan pa didto sa Amerika. Pero sukad naabot ka, murag nakakita ko nga nalipay na si ate. Sa una maklaro na mo nga gaguol siya. Sa gisulti ni Neneng naluoy noon ko ni Mamatas. Narealize na ko nga dato lagi kay siya, makapalit siya bisag unsa, pero naa po day siya problema. Tanang tao man siguro kay naagyo'y problema ba? Ako nga wa na'y ginikanan, nangita ginikanan. Si Ranran nga na iyang mama, na marayig pa nga kuyugon siya, di niya kuyugan. Libugas ha? Ang puti magpaitom, ang itom magpaputi, ang kulot magpa-straight, ang straight magpakulot. Ngano kasa? Di ko kasubot. Naluoy ko ni Mama Tess Jod. Kung pwede lang jud mabalik silang mama ug papa. Kung muangyo sila nako, pagbigyan jud nako kay ato gud nang ginikanan. Ug swear, sakit jud kaayo mawagtangan og mahal sa kinabuhi, labi na ko imong parents. Naman may istorya ni Nining inya ni Saka ko sa kong kwarto. Nagwonder jud ko kung ngano kaasa. Ngano sa one month na ako nga pagpuyo, diriwa man nakahisgot si Mama Tess about siyang pamilya, about ni Ranran. Basin siguro naray panahon musulti siya nako. Wala na lang ko nagunahon na og bisag unsa. Og magpaabot lang ko nga moistorya si mama nako. Niya natog na dayon ko. Pagbuntag ana, nakamata ko kay gipuka ko ni mama. Dungan ko numig breakfast kay pahuway sa ko no siya ron. Di siya mulakaw. Inaog mi niya samtang nagkaon mi ni open og kalit si mama. Mingon si mama Tess nga, Nakoy na istorya ni mo iya. Ayaw ka tingala ha? Ano man ma? feel na ko about ni Ranran. Ug mitubag si Mama Tess nga, nako'y gisugo ang ipadto sa inyo sa Mindanao ug sa imong eskwelahan para makaeskwela ka igabli. Gisugo nako ako nga tuon ang balay si mong lola. Niya, unsa man ma, mana akong pangutana. Mingon si Mama Tess nga, patay na imong lola. Tulo ka buwa na ang nilabay. Ug manghod mo mina ang pangan? Naguol kayo ko na Akong lola wala na po di ay. Namatay siya nga wa man lang nako na napahiyahay ang kinabuhi. Mora ba unta to akong promise niya? Mao ba ma? Wala day si lola? Oo ma. Si Mina. Noon sa man siya. Umitabag si Mama Tess. Wala na kuno didto. Wasad ka ba imong silingan og parinte kung asa. Pag Paguman mo kaon ni hangyo kung Mama Tess nga mosaka lang sa ako sa kwarto. Ana siya nga obanan ko niya yan ako nga mag-inusara lang sa ako kadyot maha. Gawson rati ka. Dali-dali dayon kog saka sa taas. Pagsud na ako, diretso ko sa idaanan, perti kong hilak. Lula sa doy. Wa man lang ko paabuta. Bisag nagkita lang tawa jud. Namiya lang kagalit. Sukad na wala silang mama o papa. Ikaw na may nagbantay na mo ni Mina. Nag-expect patawon ko nga naapakoy ulian dito hasta si Mina na wagtang napot. Di ma-explain ang kasakit, perti kong hilak. Nga naman, mga maayo man silang tao. Nga naman, unsa may nabuhat na ako nga inani ka grabeng kasakit akong perme ma-feel. Nagunahon na ako sa kong gisoon, sus kabata pa ato. Maintag okay rajud si Mina oy. Huwag akong mga isuon nga lalaki. Blurry na kaayo pero nagdahom gihapon ko nga magkita mi pohon. Sige kog hilak. Grabe. Uuta sa kong dugahan, muragi kumot. Samtang nagsigi kog hilak. Niable ang pultahan, niya nisod si mamatas. Giduol ko niya, niya nihag siya nako. Naghilak na po siya kapil. Ingon si mamatas, iya, gusto na. Ayaw na og hilak. Maguol ko, magtanaw ni mo. Sakit kayo ma. Mga tao nga dool kay sa kong kasing-kasing, puros lang nahanaw og galit. Sakit kayo. Gahil ako samtang istorya. Kasabot ko iya, kay nawadaan sad ko og mahal si kinabuhi og di lalim sa kitsod. Ayaw naghilak kay naara ko. Di man ta kasabot nga nung naitabo ni, pero naaray rason ng ginoo nga nung gitugutan niya nga ang mga butang nga inaani. Pray lang jud permi, ayaw naghilak. Mga taod-taod ni undang kog hilak og ni share si Mama Tess na ko about sa iyahang bana nga si Tom. Namatay kuno kay atake sa heart. Yang parents wala pod. Og ni open pod siya about ni Ranran. Nangay siya sorry nga no dayon siya musulti na ko kay nabisi daw siya og nangita ra siya saktong panahon nga musulti na ko. Ni share siya nga gimingaw kuno siya nga naay bata siyang balay Kay si Ranran di kuno ganahan mga aray sa Pilipinas, kay mas ganahan dito ug nalipay daw kaayo siya sukad pag-abot nako. Isulti po si mama nga gisultian na niya si Ranran about nako. Pero wa man siya gisulti nga kung unsay reaksyon ni Ranran. Ug wa na lang pud ko nang utana. Iha kong gipakita sa picture. Ug hala ka, gwapo oy. Kanang beauty nga feel am inana si Kuya Ranran. Ana si Mama Tess nako nga busy pa daw akong kuya karon og ipela ila niya pohon. Pag fast forward ta, nag-eskwela nako, general ko ni Mama so sa ka private nga high school diri sa Cebu City. Ihatod jug sakyanan perme og sayo pod kayo ko mamata kay layo god ang amoa sa Liloan. Mayo ra gihapon ang dagan sa akong kinabuhi, permi ko naningkamot nga mapalipay si Mama Tess og mutabang ko sa balay niya nagtarong ko sa kong pag-eskwela. October na to siya, I was 17 years old, nag-birthday man ko pag June. Last day na sa klase to. Padungkog uli, pag-open ako sa portahan mga 4pm na to, akong nakita si Mama Tess naglingkod o gwapo kay nga lalaki, nindot og lawas, taas, puti, nagkalo, brown og mata, brown brown ang buhok, Nilingi sila niya ang lalaki sa itanaw na ako. Nagtanaw ko sa lalaki, murag familiar iyang face, ug didto ko nakarealize nga si Ranran man siguro ni. First time ko kita niya sa personal, but since kita ako niya sa picture, so kumakatel jud ko nga siya. Sige ra siyag tanaw na ako. Nilakaw ko padol ni Mama Tess niya ni Bless. Umingon si Mama Tess nga, Mayo kay abot na ka. Musta ang school? Okay ra ma, niya mi-smile. Mayo noon, by the way, I want you to meet this guy beside me. Maria, this is Randall, imong kuya. And Ranran, this is Maria, your sister. Og nanguta na si Ranran, ngay why is she here? I thought I told you not to keep her. So na makakarakan ako all this time, mami? Umingon si Mama Tess nga, Randall, stop it. Mama ko nimo so ako'y magbuot. Ayaw paging ana sa mo igsoon. Umitabag si Ranran, nga wow ma'am, what's gotten into you? You act as if you're the biological ma'am. She's a beggar ma'am. You don't know what kind of person she is. Nagduko jud ko na minaw na sakitan ko sa gisulti ni Kuya Ranran. Pagmingon si Mama Tess nga, stop it Ran, buutan kay nga bata siya. iya Bisag kausawa ko niya hatagi rason nga magmahay ko. Ug i-prove na niya nimo nga maayo siyang tao. An maayo yang intensyon nato sa atong pamilya. Umiyon si Ranran nga, Okay ma'am, if that's what you think, fine. But at least nagpahibaw lang ka nga naapaday siya dere. I thought you kicked her out of the house. I even made a surprise visit not knowing I'd be surprised too. Pagmiyon si Mama Tess nga, Ran, sorry. Walang sa ako ni sulti nimo kay kabaw ko nga di ka musugot. Mas ganahan ko istorya nimo sa personal parehas karon. Andi jud ka magmahay ni iya. Maayo kayo siya. Mingon si Ranran nga, I'm sorry ma'am. I love you but I will never ever accept her. She will never be part of this family. Nitanaw si Ranran ako, niya gitudlo ko niya. And ikaw, bantay lang kanako. Nitindog dayon siya niya ni Saka sa taas Nya gitawag siya ni Mama Tess so yun siya nilingi. Nagtindog rapod ko, nangurog akong tiil, ganahan gi kumuhilak pero akong gipugngan. Nauwaw pud ko kay naarapod silang maraba na minaw, pero tinuod man sad si Ranran. Sakto man siya og kasabot ko niya, og giduol ko ni Mama Tess. Ngon siya, iya, sorry kayo si mong kuya. Gikapoy ra siguro to. Pasag dahilang maokay rajod ang tanan ha Pasag dahilan to, iyahang pang istorya. Ako ratong istoryahan. Og mitubag ko nga, okay rama, kasabot rapod ko ni Kuya Ranran. Musakas ako sa taas ug mag-ilis ko. Nisaka ko sa taas, niya naglakaw ko padong sa kwarto, nakit-an ako si Ranran nagtindog, dapit sa kumportahan, nagtanaw na ko. Niya didto pa ko nakahinumdom nga hala, naam ang kwarto nga tapad sa kuha. Ah. Basin Ranran karanrani. Eh. Lami na kayo ibalik sa agi pero basin mo ana siya nga guilty ko kay maglikay-likay ko niya. Bisag kulba, naglakaw lang ko padayon hangtod naabot ko suportahan. Waman sad ko niya gialihan, sige ra siyag tanaw nako. Pag-abli na ako suportahan, nisod siyag kalit. Nakalitan ko ug nitanaw ko niya. Naglingi-lingi sa siya sa kwarto before siya ni istorya. Umiyon si Ranran niya, night room. Ugwa ako ni Tingog. Umisumpay si Ranran nga di ka kasabot og English, ibisaya na ko ha. Ana ko, nindot imong kwarto. Pero wa gihapon ko mitingog. Umiyon si Ranran, amang ka? Pero wa gihapon ko tingog. Nidool siya nako niya iya kong gialihan. Miyon si Ranran, unsa man, di ka mo tingog? Ni ana ko nga nindot imong kwarto. Mitubag ko nga, salamat. Umiyon si Ranran nga, ana ba tingog jod? Pilay gasto ni mama dere. Mitubag ko nga, wala ko kabalo. Umiyan si Ranran nga, kabaga ni Mugnawong no? Ni diman pa ka nga inani mong kwarto? Feel pa kaayo ka imo siyang mama? Unsay tawag ni mo niya, ma? Pina sarcastic nga katawa dayon. Wow, unsa kaha ang gipakaon nimo sa kong mama? Nakahilak na jud ko, kay wala jud ako napugngan akong luha. Sobra na kasakit siya hanggi gipanulte. Pagmingon ko nga, sorry kaayo ko nakasamo ko si mong pamilya. Pero never ko ni demand si mong mama. Iya ni tanan. Siya mismo ni tabang nako og thankful kay ko. Og wa ko'y bati nga intensyon. Umingon si Ranran, cut the drama. Nya gawa siya diretso sa kwarto. Gisiradan day nako. Nya nihigda ko sa kong bed, nya perting hilak. Gabiin ako nakamata mga 8pm na siguro to. Nagdoduha ko gawas kay basin magsugat na sadming ranran. Pero gutom na pudra ba? Wasad ko gisaka ni Mama Tess, mao nang ninaog na lang ko, bahala nag magkita mi. Pag naog na ko silang Mara nangaon na. Gitawag ko nila. Pag Pagduol na ko, nisulti si Mara na ko nga manglakaw daw silang Mama Tess o Ranran. to silag Manila kay moduaw sa igsuon ni Mama Tess. Three days sila magstay dito, niya detso na sila sa California, kay adto na sila magkalag-kalag. Mobisita sila ni Uncle Tom. Mobalik daw sila mga November 4 na. Naguol ko kay gimingaw ko ni Mama Tess. Pero at the same time, nalipay kay wala na si Ranran. Samtang nangaon mi, nisulti po silang mara na ko, nga kalitra daw kaayo nga naabot si Ranran ganina. Wa nagpahibawo ni Mama Tess Sweet pa jud kuno kaayo kay nagpabook na si Ranran sa ilang pag-adto sa California para makabisita sila ni Uncle Tom. Ni-share pud sila nga buutan raman daw na si Ranran katong gamay pa. Nya ni eskwela sad kuno na sa kong giskwelahan garon. Pag 15 nakadecide siya nga didto mo padayon sa gawas kay mas ganahan kuno si Ranran didto kaysa dere sa Pinas. Giinan jud ko nila nga sabton lang nako si Ranran kay base nagselos ra kuno to nako kay Oniko Ihobia. O gusapod, concern lang kuno to ni Mama Tess. Pag humana mo kaon, nang hugas kog plato, then saka sa taas, nya nagsuwat ko sa akong diary o gibutang nako ang nahitabo karong adlaw about ni Ranran and then natog na dayon ko. Usa ka adlaw, mangadto silang mara sa SM City Cebu. Pagkahibaw nako, nagdali-dali kog ilis kay sa una i-assign ra ba mi ni Tonyo diha Mamasin lang ko basin makit an ako silang birth ug may. Pagabot na mo, na grocery silang mara, na sila gipalit, pag nipalit pag ako para akong ihatag kung makit an ako sila. Nipalit pug sa nina, tagsa sila. Pag humana mo, nisulti ko nilang mara ug ni okay sila. Pagadto adto sa mong istanbayanan, sa kilid sa daan, nakita ko ni May. Lipay kay ko pero wa ko kita ni Bert. Dali-dali kog duol niya o gitawag na ko siya. Paglingi niya, iyahang naong kay murag wa siya kaila, nga murag kaila. Pagkadugayan, nakailara pod siya, niya na siya kayo siya. Ngayon si May nga, Ate Maria, ikaw na? Nitubag ko nga, oh, ako ni. Ug mingon si May, nga naguol biya mi kay among nahibawan naligisan ka. Lagot kay si Tonyo. Unsa na tabo nimo? Dako kay gagkausaban. Ug mingon ko nga, long story May, basta kay naay ni tabang nako. Asa si Bert? Og mitubag si May nga, di na may kuyog ni kuya. Gihimo na siyang batos-batos ni Tonyo. Ha? Nganong isugot man siya? Umitubag si May nga, wa man siya'y mabuhat. Si Tonyo biya magbuot, kung kabaw na ka nga mas mahayahay ka kung batos ka. Umingon ko nga, mausad, antos-antos lang sa mumiha. Dawata ni O, oh, maro akong matabang sa karon, pero promise, tabangan tamo, mo ani anhi ko permi aron magkita ta dere. umiyon si May nga, salamat kayo. May paka nahimutang naka, pero salamat sad kayo te. Wa ka nakalimot na mo. Maintag magkaabot gihapon ta dire Sige lang May, buhaton ako tanan, maningkamot ko nga makatabang ko ninyo. Di na kayo ko magdugay, amping mo permi. Nilakaw na dayon ko kay nagpaabot na silang mara nako na niya nang uli na dayon me. So kada tong adlaw ah, di na jud mawagtang sa kunuhuna si May. Maklaro nimo nga mura ganahan kay siyang musulti nga kuwaon sad nako sila. Pero lisod pud kayo. Di mi okay ni Ranran og maikog na sad ko ni Mama Tess kung dadon pa nako sila dire. So sa pagkakaron maghatag-hatag lang ko nila. Mao lang sa ako matabang. Fast forward ta, ah, Naabot na silang Mama Tess, nagdala siya daghang chocolates, niya nagtago pud ko para ihatag na ko nilang May. Pero sukad naabot sila ganina, wa ko kabantay ni Ranran. Wa man say giingon si Mama Tess, sulipay kay ko kay nagpabili na sa Amerika ang buing. Klaro na kayo. Mga katulog kadlaw sukad pagabot ni Mama Tess, klase na dayon ig ugma. Nya medyo nakatug gamay ato nga gabi eh niya nakamata ko mga 11pm jud to. Nagdali-dali kog mata kay andamo nako akong gamit og uniform. Pero pagtanaw nako, gihanger naman akong uniform so nakauna ako nga hala. Giandam ni Mara siguro samtang natugo. So akong giandam akong bag na lang, akong sapatos, nya before ko matog, mag half bath man jud ko nya timing kaayo nga nakatug ko o nya wa pa ko ka toothbrush so nakadecide ko nga moadto ko sa CR sa balay ni Mama Tess, duha ka buok ang CR. Ang dako nga CR nasa ubos, napod CR sa taas, mas gamay ra kaysa sa ubos. I-open nimo makita dayon nimo ang gripo, shower, ang bowl, niya anay mirror. Nagkoko sa kong towel, nagdako sa kong sabonera. Nisod ko sa CR, gihugasan nako ang balde, niya nagpagas ko. Paguman, gihubo na nako tanan akong gisuot. Napuno ng balde, gipawong nako, gikuha na kong kabo, nya padong naunta ko mamubo. Nakalimot ko nga wana ko nalakan ang portahan, so nihunong ko kajot. Padong kog lakaw sa portahan kaya kong lakan, wa ko naabot sa portahan, ni Abli man nagkalit, anya ang nisod, kay si Ranran, anya gaboxer nga gray ang suot. Puwa-puwa iyang naong nga murag gikan nagpainit og maayo. Niya nagunit og toothbrush sa pikas nga kamot, niya nagtanaw nako, niya na shock. Ni ako nagtindog, way tabon, bisag gamay og nagatubang niya. Ang mata ni Ranran sa kanaog. Nakarealize ko nga naghubo rakutanan. Piskot, kamanyak sa buhing. Gitabunan nako akong lawas sa kumakamot, ni talikod o kog dali-dali og kuha sa kong towel nga gisangit niya gitabon ako sa kong lawas. Paglingi nako, wa pa man siya ni gawas. Nung nangutan na si Ranran, should I go out? Sa kong nahuna, hala, alain sad kaayog darira ka. Mag half batang duha? Umingon ko nga, unsa pa man di ay. Gawas na, Gipush na ko siya pagawas, niya gisiradan dayon ng portahan. Nalisang jud ko atong tayma, perting uwawa na ko. Nawadaan ko gana mag half bath, so nagdali-dali na lang kog toothbrush, niya nang hilamo sa nawong. Unya gawas dayon ko. Pagawas na ko, ang ranra nagpaabot sa gawas, nagdali-dali jud ko. Wajud ko ilingi-lingi, niya sud ko sa kwarto. Diritso ilis, niya higda dayon. Sige kog piyong-piyong pero di jud ko katog. Wa ko ka get over sa naitabo. Mga 20 minutes siguro to nilabay, na nanuktok sa kumportahan. Gi-open ra sa nako, niya ako nakita nga si Ranran. Ga-t-shirt siya, niya ga-short. Hay salamat. Wa na ga-boxer kay mabuang ko. Niya presko kaayo klaro nga bagong ligo. Nisod siya sa kwarto, niya gipasod ra sa nako. Ngayon si Ranran niya, Do you usually do that every night? Tubag ko nga, masay pasabot ni mo. Ngan si Ranran nga, there. Tudlo siya sa CR so kung pasabot, basin ka ng mag half bat ko tagagabi. Yung ko, yes. Mingon si Ranran, since when? Ha? Huh? What do you mean? Katungwa na ko gilak ang door? Di oy, karon ra to. Kumingon si Ranran, nga no, masturbating. Nisiga ako mata. Hala, Wa ako kasabot aning Amerikanuhan ni. Eh. Ngano naabot siya ana. Kabasto sa buing. Ngano gud tawong mag-LL ko na buing na. Umingon ko nga, unsa? Wala oy, dili intawon oy. Umingon si Ranran nga, don't deny it. Umingon ko nga, di man na tinuod. Niadto kog CR kay mag half bath ko. Ngayon si Ranran nga, half bath? Are you sure? Kahilom god didn't hear any sound of water coming out from the shower or faucet. And when I opened the door, you were there standing in front of the mirror, naked. Do you do that in front of the mirror? And I was like, nabuing na yun siya. Swear, lamia ko anon samaw. Magpatakag istorya. Ngano tawon nga maging anak ko eh? Diyos ko Lord. Umingon ko nga, unsa man na imong ginahon na eh? Pataka lang ka. Padong pa ko mag ato. Hilakon ta anako ang door anya anisod ka. Ug nikatawar ang buing. Umingon ko nga, bala na kadiha. Gawas na kay matog nako. Umingon si Ranran nga actually the main reason why I came here is this. Gihatag niya nako akong hinubuan ganina sa CR kay nakalimot kog dala. Nya karon pa ko kabantay nga ganina ramanday siya gagunit ani. Magmingon ko nga, thank you. Agawas na please kay matog nako. Og na siya gikuot siyang bulsa niya gihatag nako. Pagwingon si Ranran niya, and your pearl kadat panty to. Pagkakita nako sa kong panty, gikuha nako diritsoy. Eh. Piskot, gara sa buingoy. Ni Olbo na jud ko. Wa para bato na labhan, napatoy kuan. Piskot. Umingon ko nga, sa muka ni Moy, gawas na ba kay matog na ko? O mod na ko siya pagawas, perting gahi jod, kayo. Umingon si Ranran, nga just one last question. How old are you? Bisag grabe ang kasapot o kaawaw ni Tubag gihapon ko sa buing. 17. Pumingon si Ranran, nga I suggest you start using feminine wash. I don't like the smell. Good night. Nya ni gawas na dayon siya. Ako tawon mixed emotions na kayo. Gisapot nga naglagot nga perting awawa. Bagaag na oy. Eh. Siyempre manimaho jud na kay pag-udto pagod na ko gigamit nya mangihi pa jud ta plus na pay white blood so natural nga manimaho jud. Ang importante manghugas. Yang anong gisimuhot man sa niya. nga wa man ako siya suguha. Grabe ka bastos jud. Hilabtunon kayo ba? Wa Wao katarong og tulog jud. Sige ra kog huna-huna. For the first time naka-feel kog something sa lalaki. Last siguro nako nga nako'y crush pag first year nako. Schoolmate pero wa rasad noon kayo. Wa na ko nakafeel og mga ingon ani tungod sad siguro kay busy kay ko sa mga problema sa akong kinabuhi. Sa pagbuhi sa akong kaugalingon. Nakalimot ko nga tawo ko. Babae ko nga makafeel og ingani. Di man ko ganahan ni Ranran. O lagi, gwapo jud kayo siya. Di na ikalalis. Pero wa ko naka-think og ingani kay gituring nako siya nga kuya nako. Pero sukad sa naitabo ganina, murag na inausab. Kaysa tinuod lang, di man ako siya kuya. Hugaw kay na. Pagsod niya sa CR ganina, wa na ko tuyo ah, kay ga-boxer man siya god. Nakatanaw ko sa ubos. Ungifted kayo. Di mada, lakra kayo sa tanan. I know na rape na kugikan. Dapat mahadlo ko ani. Pero ambot, lahi man akong feeling. Lahi jud akong feeling ni Ranran. Gipukaw niya akong pagkababay gipukaw niya ang natutulog na dragon. Pagkaugma, first day of school, do kaabitaw kay wa ko'y tarong to gabi. Ay nasa kong utok si Ranran Rapirmi. Nya naningkamot jud ko nga i-divert akong nahuna kay nakarealize ko nga di dapat kay daghan pa kong mga plano. Dapat muhuman pa kong eskwela, musukli pa ko ni Mama Tess, mutabang pa ko nila May og labaw sa tanan, pangitaon panako ako mga isuon. So kinahanglan nga wa jud ko'y panahon sa mga ingon ani. Pero ang botoy, di jud mawagtang sa kong nahuna. Nahuman namong klase ni uli ko. Pagsud na ako sa gate, nakit-an ako sa Mara. Na Namisbi sa tanom, niya ni Dool ko niya. Kaya na ko'y pangutana. Nagrigor man jud akong utok nga nung naa si Ranran. Kaya akong pagtuo manggod nga naa siya sa gawas. Nya didto ko nakaibawo nga mao di ay wala siya mga 3 days kay nang lahag sila siyahang mga amigo. Nangato silag bantayan, mao di ay medyo puwa-puwa ang naong ni Ranran gabi. Sa paghuman, nisod ko sa kwarto og natog. Og fast forward ta, upat na kaadlaw ko wakita ni Ranran kay nilaag ko no sa Boracay. Medyo gool sad biya kay makamingaw, pero the same time, happy kay ko kay kung magkita ami. Feel na ko awkward jud and hell no. Wa patawan ko nakalimot siyang gibuhat og perte panakong wawa. Taguman ako ligo, labhan man unta dayon na nako akong panty. Katora jud nga time kay murag nalisang ko. Imagine, gahubo ko sa tubangan sa usa ka tawo nga di lang kay basta tawo, lalaki nga perting gwapuha, nya duol pa kayo, perte pang hayaga. Di jud madatong hitaboa. May kaayo kung pagka-display Munang sukad aton tayma, conscious na kayo ko sa kong kaugalingon. Igawas na ko, i-make sure yun na ko nga presentable ko tanawon. Dugay kay ko magatubang sa samin. Sige gilis-ilis, niya na kunuhuna lapod ko nga mag make up. Do, grabe jud, wa na ko na tuyo a ah, pero mao jud ako ang na-feel. Grabe jud si Ranran. jong pagkapukawas sa mga dragon, tiger, lion, ug mananap sa kong pagkatao sa akong pagkababay. Wao ka mention nga na ako'y suod nga amiga sa eskwelahan, si Dane. Kani si Dane, kabaw na siya sa akong kinabuhi nga di na ko tinuod mama si Mama Tess, niya taga Mindanao ko. Basta katutanang panghitabo na nako kabaw siya. Kabaw pod siya sa akong mga plano. Nagpa-advise ko niya kung okay ra ba nga mag-ibog-ibog ko bisag na pa ko'y hunaon-naon like akong igsuon, si Bert o si May o si Mama Tess kay mura mag makakonsensya ba nga magkilig-kilig ko niya naapa ko yung mga problema. Iyang advice na ko, natural ra daw nga maibog ang tao. I-balance lang jud daw nako. So gitake na ko iyang advice ug di na lang nako pugngan ako ang na-feel at the same time, di gihapon nako kalimtan ako mga plano. You know what guys, at that time I realize nga mao siguro nga sige ko ka-feel o guilt Tungod kay nagsigi kog leave sa akong past. Sige kog unahuna sa akong mama, papa, lola. Mga murag antal na time kay wa pa jud nako dawata ilang pagkawala. Sige kog basol sa akong self nganong wa nako nadala silang may. Bati ako nahuna so ako mga igsuon instead of thinking okay ra sila o magkita ramipon. That's when I realized that in order to help others, I need to help myself first. Sigir ko gilak-kilak. Mohilak pa ko usa ka balde di jud mabalik silang mama. I think it's time na to move on. I lost my parents. I experienced lots of struggles, challenges, and pain. But look, it brought me to Mamatas. See? Everything happens for a reason. Just because naka-experience ko mga bati sa kong life, di na ko mo padayon? No, life goes on. Because if you're brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello. And starting that day, ako motto in life, kay everything happens for a reason na dyan. Og fast forward ta, mga hapon to guys, manamong klase. Usually, kuhaon makog service, si Dodoy ang mag-drive. Driver na nilang mama test ug mausad na'y mag-drive kung silang maran manglakaw or mag-grocery. But si Mama Tess na adjud siya iyang sakyanan, kabawon siya mo drive. Nagsigi kog paabot o adyoy dodoy nga naabot. By the way, naaman ko'y phone kay hiyatagan ko Mama Tess, bago-bago lang. E-text ko ni Dodoy, Kuya Dodoy, asa ka? Ganinar ko gapaabot dire. Pero nagpaabot ko, wa man jud ni reply. Ni-text ko ni Mama Tess, Ma, ganinar na human among klase. Wa man si Kuya Dodoy naabot. Mag-commute na lang siguro ko Basi maabta niya ako gabi eh. Nareply dayon si Mama Tess ug miingon nga ayaw iya ako sa tawagan si Dudoy kung asa siya. Wait lang jud iya ah, ha, ayaw paglakaw. Sugo so, paabot ra jud ko. Taod-taod nanawag dayon si Mama Tess. Miingon si Mama Tess nga iya paabot lang jud ni Dudoy eh. an nahaon ra ka. Magpahatod manggod si Ranran sa balay siyang barkada kay mga to silag mualboal. Wa nako kita ni Ranran niya karon adto na sad siyag moalboal. Sige ra siyag laag ato nga time. So nagpaabot ra jud ko. Ni action nagkangit-ngit. Wa gihapon si Dodoy. Pero nagpaabot lang gihapon ko. Hangtod na abot na jud tawon ang pajero. Giabli nako og sus kay pag-abli na aman si Ranran. Naglingkod sa loyo. Abi man ako gihatod og una. Kanong naaman siya karon sa likod. Naratol na dayon si Ox kay nagkita migbalik niya ang makasapot aning ranran kay kusog kaayo makadagtutok mura kag malanay. As much as possible, wa jud ko mintanaw niya. Ni sakay ko, wa ko'y choice, magtapat jud mi. Nayog pasensya si Dodoy nga nadugay siya kay nagpahatod si Ranran sa balay siyang amigo. Nya nalimtan man di ay ni Ranran yang wallet sa balay so kinahanglan nga mobalik sila. Sa kung nahuna, kakatao Kakatawunon ko kay danghag man sa di ay kaayo ang buing. But deep inside, nalipay kay nagkita mi. Nagtapad pa jod. Si? Maong nabili niyang wallet kay para magkita mi, niya magtapad mi. Everything happens for a reason jod. So samtang nagbiyahe mi pa padong uli, hilom raman sad siya. Pay istorya-istorya, hilom rasad ko. Pagtaod-taod, ihang kamot, iya man ang giagbay sa lingkuranan na siya kudo bisag di siya nako ni Hagbay. Pero feel kaayo nako yahang kamot sa likod. Nanimbawot akong balahibo. O ako nahimutang, mura na noon ko kahion. Ahak na dis. Nagpabili na jud yahang kamot nga nag-agbay. Nga siya siyang phone, nag-text-text siya. Wasad ko ni tanaw, abi pa lang, or makabasa niya ako makahurt. Nya ni kalit siya istorya. Kumingon si Ranran nga, Kuya Doy, I-drop ko sa SM. My friend is waiting there. We'll go together to Brian's house. Pumingon si Dodoy, nga okay ran, imong wallet. Found it, nara di ay sa kong pocket. Sorry Doy. Nagkakatawa si Dodoy og miingon nga okay ra ran. Anadyo din ana usahay. Nya ni naog na dayon si Ranran sa SM. Dayon naguol ko. Hugaw kayo ko guna Kinsa ka nga friend. Mao siguro to ihang ka text-text, nya patik ate ra siya ingon-ingon nga nabili niya ang wallet kay para mo sakay siya balik niya magpahunong ra siya sa Sam. Nagsalos ko, feel na ko girl to ihang kaila. Klaro na jud kaayo nga gwapo biya si Ranran so daghan jud nang babaye nga mag-agib-agib niya. Nya sa Amerika na gud siya gapuyo so akong nahibawan nga mga liberated na sila plus mag-overnight pa yun sila sa Moalboal. Hugaw na kayo ko gunahuna. Nga no magselos man koy, nga di man kami. Da, bahala siya oy. Nagtanaw-tanaw na lang ko sa palibot, basin makitaan ako silang May, wala man. Nitext ko ni Mama Tess nga padulong na may uli. Pagabot na ako, nangaon mi. Og tulo adlaw na kung wala kagita ni Ranran. Then sa kahapon, abot og gikan sa klase, Nangita ako ni Mama Tess kay mananghid ko nga magbuhat mi group project sa science. Dugay na ni nga gihatag pero kana liging sigig unya-unya ba. Tapulan kayo. Last minute na magbuhat so kinahang lang humano na mo. Kay deadliest deadline na pudugma. suggest ko nga sa amo may magbuhat pero di man sila musugot kay layo ra kuno kayo. Nagsabot mi after klase ditso. Nya timing po that day nga wa ko nagdala og phone Sumuuli jud ko para personal na lang jud nga mananghid ni Mama Tess. Pagabot, saka ko sa kwarto niya, wa man siya. Wa jud ko kita niya so nangita ko ni Mara. Wa sad ako nakitaan kay sipat nga nang laba. Nangutana ko, nga pat, kita kang Mama Tess? Ito bag sipat nga, ganina rato sila ng lakaw kuyog silang Mara. Naghatod ni Ranran sa airport. Ug nangutana ko nga, asa di si Ranran? mitubag sipat nga balik na sa gawas. Naguol ko kay wa na si Ranran. Wan lang mi magkita bisag kadyot lang. Pero okay Roy, May noon kay wa na sad siya diri. Kay samok sad kayo to siya. Nisaka ko sa taas, magpaabot na lang ko ni Mama mamatas. Gikuha na ako phone, pagtanaw na ako, na ako'y message ni mama nga nagpahibaw siya nga ihatod nila si Ranran. Nasa'y text sa akong classmate kung asa na kuno ko nga na-reply ko nga moapas ra ko. Nya boring kaayo, ako'y buhaton. Nakahuna-huna ko nga magsuwat na lang ko sa akong diary. Ibutang nako didto nga ni Bia ragkalit si Ranran. Pagabli nako sa cabinet akong diary wa. Hala, sige kog pangita bisag asa wa jud ko kita. Nakasuwat ra ba didto gikan sa sugod sa akong kinabuhi. If magbuhat kog bag-o, wa na joy makalupig sa akong una nga diary Plus naa sa didto ang about ni Ranran. What if makita nilang mamates? Nilang Mara? Hala, di jud pwede. Sige kog pangita, wa jud na ako nakitan guys. Goodbye diary and good luck na lang ani. Maintag wala lang nakabasa silang mamates. Sige og paabot nga naay mo uli sa akong diary pero wala jud. Yawa man sa gipangistorya silang mama nako So adyo ko'y choice, gabuhat na lang bago, pero wa gihapoy makalupig sa first diary nako. Mas nindot to pagkasuwat. Padayon ra gihapon akong kinabuhi guys. Eskwelag maayo, dinwa gihapon may balita sa whereabouts sa akong mga igsuon. Pag Christmas and New Year, kami ra ni Mama Tess sa balay, kay ni uli man ang mga katabang. Nya si Ranran, di pa makauli. Wala po ko kita ni May kumuagi mi sa SM. Wa naman sila dito. Kaya limitado ra pod akong lakaw kaya akong ruta, eskwela, balay ra jud. Kung manlakaw man gani, kuyog si mama, silang Mara, or magkuyog sa classmate. Makamingaw po biyan ni si Ranran, bisag kadyo trami nagkaila. Usahay igawas na ko, mutanaw ko siyang kwarto. Kanang mag bath ko, makahinumdum ko sa netabo, niya maglagot ko nga mauwaw nga magkatawa. Nauman among klase, Nya happy kayo kay second owner ko. Nya lipay kayo si Mama Tess. Iyang girigalo nako, computer o internet. Lipay kay ko sa tanan, ako mga classmate atong tayma nanay Facebook. So nagbuhat sad ko og ako ah duwag Y8. Nagbaguhan ko ato god. Nara ko sa kwarto permi. Naasad ko Yahoo Messenger. Chat-chat mi sa akong mga classmate. Pag summer, nang lahag mig bohol ni Mama Tess niya mag one month before sa akong birthday, hini-open si Mama Tess sa akong dibu. Iya ko no nga ipabongga kay importante ko no nga birthday sa usa ka babay. So maoto, sulod sa one month, daghan kayog preparations, pictorial, nang invite ko, naglista ko sa akong 18 candles, 18 roses, 18 treasures, masquerade akong theme niya red ang color. Nahangyo ko ni Mama Tess nga pangitao namo silang May og Bert kay gusto ko nga invite sila sa akong birthday. Nyadtumi sa mga lugar sa mong suruyanan sa una, wa na ko kagita nila jud. Disad ko ganahan mo adto sa balay-balay ni Tonyo kay base na si Tonyo didto. Di ko ganahan magkita mi. Nag-finalize na mi sa lista kay para sa rehearsals. Ang 18 candles complete na. Akong 18 treasures, kuwangan og duha. So ang gilista na mo kay si Mara na lang o si Neneng. Sa akong 18 roses, 15 ra ang gipapangita ni Mama Tess ko kay reserve na ang tulo sa parenta nilang mama. Then ni Ran Ran. Wa pa sure kung maka-attend kay klase pa. Sa rehearsals, permi kuwang. Klase-klase o grason pero okay ra. Bites ra ligi. Grabe ka kapoy sa pag-prepare sa diboy. In a blink of an eye, It's my big day. 5pm man mag-start, nanako sa venue. Sa taas ka na may room, dito ako nag-ilis niya ga makeup. Akong gisuot kay kanang pang masquerade nga gown nga tube ang style. Hikot-hikot sa likod, bright red ang color. Cleavage-cleavage sad. Kay dapat daring naligi kay 18 ha. Excited na kayo si Ox. Nangabot na ang mga bisita. Medyo school ba sa doy? Muna og mangkughagdanan niya sa obos, magatang ang 18 roses. Sugod nagigistorya ang MC ni Gawas nako, na nako sa babaw sa agdanan, daghan kaing tao. Nagsugod na ang music, niya ninaog dayon ko. Samtang nagnaog ko sa agdanan, wa na ko napugnan akong luha nga nitulo, samtang nagtanaw sa akong first dance nga nagpaabot sa obos. Gahangad, nagtanaw nako, Gagunit og rose og nag-smile. Nagmaskara siya pero kaila jud ko kinsa siya. Pag naog nako, gigunitan ko niya, gihatagan sa kog panyo kay perte na kong hilak. Gigakos na ko siya mayo. Kuya Mark, ikaw na? Tubag siya nga. Oh, ako ni. Og nakahilak pod siya. Dalaga na kayo kaday. Gihatag niya nako ang rose niya gisayaw ko. At the time, blanco pa jud kaayo akong utok. Nanong na akong kuya. Pero grabe, di ma-explain akong kalipay jod. Pag second rose, wa na jod. Gipahilak na sad ko, akong usa ka kuya, akong kasayaw nga si Kuya Marvin. Why all of a sudden? As in, grabe jod. Narabay si picture niya ako si gigilak. Pero di man gud mapugngan gud. Tears of joy kayo. It's been six long years nga wa ko kita nila. Bisag balita wa ko'y nahibawan. Then suddenly sa imong birthday mo kalit ragabot, Kinsay di masya ko'y. Giyunong sa kadyot, kaya kung luha di na mo undang. Akong heart gikumot sa kalipay. Di ma-explain. Gidol ko ni Mama Tess na kailak na pod siya o gipainom sa og tubig kadyot. Standby siya ang ika-third kay nagbakho ko ginilak. Akong make-up, tsaka na. Medyo okay-okay na ko. Then retouch, gi-resume na dayon sa 3rd, 4th, 5th, 6th, hantod na 10th. Then my last dance was Kuya Dodoy. Since mura na po siya akong papa. Then proceed sa 18 candles. Sulti sila silang wish para nako. Down to the 18th candle, wa man. So nakaingon ko nga hala, kuwang. But no, it was another surprise. Si Mina og lipay kay ko ug human sa party kay makigistorya jud ko nila kay daghan kay kog pangutana. Then i-follow ang 18 treasures. Enjoy kay ko. Then sa pinaka-last nga part before mukaon, gitarong nila ang projector kay naa ko na'y video nga ipakita. Pag-play kay si Ranran man, oh my, but short ra kaayo iya message pero okay na kaayo as long as nakakita ako niya. Fights na. Ang message ni Ranran, Hello Iya, Happy birthday. I'm sorry I can't come. Wishing you all the best. Have a good one. Go po kay sa video si Ranran. Gikilig jud ko. Bahalag maura to. Basin gani nga gipugos rato ni Mama Tess. Pero okay ra. Di man sad pinugos tanawon. Niya akong mga amiga, sige na dayog pangutana kung kinsa to. Gwapo lagi to. Unyawa ko'y choice, akong itubag, kay akong kuya. Mga bigaon kay sa tanan, ipilaila ko no sila ni Ranran. Akong giingnan nga nasa gawas, di mo arig Pilipinas. May rasad nga wato niyari. Bitaw guys, in short, memorable kaayo akong dibo. After sa party, niuli mi, kuyog akong igsuon. Pagabot sa balay, nag-istoryahanay mi Og didto ko nakabawo nga si Mama Tess, wa jud ay ni undang og pangita nila, hantod nakit-an ra sila. All this time naara di ay sila sa pagadian. Pagamatay ni Lola, ni uli di ay silang kuya sa Mindanao, nga gikan sa Manila, nya gikuha nila si Mina. ni Nikontak ko no sila sa kong uncle para mangumusta na ko. Pero ang ingon ko no kay nilayas ko, og dugay na. Naguol ko no sila kung asa na ko. Kay wa man sad sila yung mga kaila sa Cebu. Gisultian ako sila sa tinuod ug lagot kayo kong kuya. Di sila mahimutang. Adtuon kuno namo sa karkar niya mibalibad ko. Kay di nako ganahan og ubot. Total, dugay na sad bitaw kayo tong hitabua. Akong duha kuya nagminyo na og si Mina ilahang gipay eskwela. Gituyo ni Mama Tess nga sa sokang birthday na lang sila magpakita para ma-surprise daw ko, nagpasalamat jud kog maayo. Grabe kayo ang gibuhat ni Mama Tess nako. Love jud kayo ko niya. Bisag di ko niya tinood nga anak. Swerte kayo ko. Nakaila ko niya. Gilaag na mo sila diri sa Cebu kay di ra sila magdugay. Muli na sila kay klase para ba ni si Mina. Nisaad ko nga mosuroy raon niya ako nila pohon. Di ma-explain unsa ko kalipay aning adlaw. Og fast forward ta, eskwela na kog balik. Then some break na, dayon na nanghid ko ni Mama Tess nga muadto kog pagadian og nisugot siya kay mularga man sad si Mama Tess kay didto siya magkalagkalag sa gawas kuyog ni Ranran. Niduo mi sa puntod sa kong mama og papa. Gimingaw ko nila pero lipay kay ko kay nagkuyog mi sa kong mga Namit ko sa pamilya sa kong kuya og ilang mga anak. Then uli na kay balik klase. Then pagka December, break na sad. Nihangyo akong mama nga sa akong igsuon ko mag Christmas o New Year. Nisagot pod si mama, pero naluoy pod ko kay siya ra mag-celebrate kay si Ranran di pa muli. And speaking of Ranran, dugay nako wa kakita niya. Wa na pod kay ko nakauna-una niya. Paghuman, kay uli na dayon ko kay klase na. Mga padong to February to, nagpahibaw si Mama Tess nako nga maadto siya gawas kay adtuo niya si Ranran kay birthday ni Ranran sa February. Mag 22 na siya, niya graduating na pod si Ranran. O ganahan si Mama Tess nga naa siya didto. Mingawon ko ni Mama Tess pero nalipay sad ko para nilang duha kay banding na nila. Fast forward ta, nahumana ang klase. Second honor gihapon ko og lipay kayo si Mama Tess. Og didto ko nag-summer sa Mindanao, Og dito sad ko nag-birthday, 19 years old na ko. Pag September, niuli na dayon si Mama Tess, lipay kay ko kay dugay-dugay sad mi nga wa nakita. Nagdala siya mga pasalubong, then share siya nga lipay kay siyang ranran. Kay at least nakagraduate na jud daw. Naa degree. Pero di gihapon mo uli sa Pilipinas. Pahuway sa kunog one year si Ranran before mo work. Maklaro nimo nga lipay kay si Mama Tess, Happy kay ko para nilang duha. Pero I can't help but wonder nga nung ganahan kay si Ranran sa Amerika. Basinayang love dito. Nice. Wag nega bash. Then some break na pod, wa larga si mama, instead, nikuyog siya nako sa Mindanao. Dayon, Christmas break na. And good news kayo, kay si Ranran, muuli. Dari siya mag-Christmas and New Year. Excited kay ko sa tanan. Gikuha na nilang mamates si Ranran sa airport. Wara ko ning kuyog, magpaabot lang ko sa balay. Taod-taod, nabot na sila. Nara ko sa taas, nagtanaw pagsod nila. My God, ni Samot siya kagwapo. Mas ni mature, mas ni dako ang lawas. Gwapuha ni Ranrando. As in, makabuang ang kagwapo. Grabe. Akong heart mura nagmugawas jud sa kakilig. Heart heart na dis. Gitawag din ko ni Mama Tess, pag naog na ko, yuwag ah. upuha jud a. Wajud ko nahimutang, himutang, then nangaon dayon mi, dungan ming tanan. Samtang gakaon, wajud ko'y tanatanaw niya, kay madistra ko. Nyasod sa kunahuna, mutanaw lang ko bi, kausa lang. Paglingin ako niya, gwapuha. Bitaw bisag asa nga anggol, bisag nagkaon, di mada. huna, nasad ko nga mulingi og balik, panglas na jud. Paglingi nako, nagtanaw siya nako with those tantalizing brown eyes. And I was like, Doko Besh, kay obvious na. Nasakpan ko o ako nakalingig balik oy. Kay kuyaw na, dali-dali lang ko kaon din Saka sa taas. Dayon sa kagabi ato, nanawag ko nilang Mina. Kay ana si Mama Tess nga paarion ako sila kay diri sila magpasko. Nag-inistoryahay mi niya medyo karat-karat man So ko sa kwarto. Niadto ko sa terrace. Basin mas mukusog ang signal. Nindot kay sa terrace, perteng hangina, bugnaw kay stanan. Taod-taod sa may istorya ni Mina, og naabot man na si Ranran, og nitindog siya sa kilid nako. Gatanaw ra jud. Ako? Nalisang. Hala, nagpadayon mig istorya ni Mina, muragwa na nagkadimaw ako mga tubag, nganong naaman siya dire. Paspas akong heart do, Nya pagtanaw na kog balik kay nagtanaw naman na siya sa langit. At least mawagtang akong katens para di isad kabantay si Mina nga naunsa ko. Hantod na human among tawag, wa man jud siya gisulti bisag gamay lang. Nya di man sad ko ganahan nga mulakaw na. So pa as if ko nga ga-scroll down scroll down sa inbox, nya bag-o pa mi istorya ni Mina. Nakaahat na lang kog text para lang di ko magtindog nga murag buang. Nya sa dihang nitingog managkalit si Ranran, og medyo taas, pero kahinumdum ko, ngayong ani jud to ang among kunvaw. Mayon si Ranran nga, Hi, how are you? Mitubag ko nga, I'm okay. Ikaw? I miss school. Ug ako siyang gi-congratulate. Mingon ko nga, congratulations di Thanks. Be good so that you will graduate also. Mitubag ko nga, yes pohon. Huwag mo yun si Ranran nga I heard you're doing great in school. Ay, di oy, second honor ah. Ming katawa ko gamay. Huwag mo yun si Ranran nga that's a big thing already. Keep up the good work. Thanks, muna ako ang giingon niya. Huwag mo yun si nga, do you come here often? Mitubag ko nga no. Karon lang kayo wa kayo signal sa kwarto. And you were talking with my sister. Umiyon si Ranran Yeah, you see, you know what? I miss my dad. And I was shocked. Nasa di ay soft side si Ranran. Sweet kayo paminawon nga gimingaw siya sa iyang papa. At the same time, naluoy ko kay I know the feeling. It hurts, Jod. Umiyon si Ranran, when I was young, we usually come here. He would tell me funny stories. He was the best dad ever. He works in California, so visit-visit lang siya namo dere. During summer, Mom and I would go there to visit Daddy. That's when I realized why not we move to California and live there as a family. Then we should granted. We moved to Cali. And you know what? That was the best day of my life. But dad died. I can really feel the pain in his voice. Been there than that. Makarelate jud ko. Umingon ko nga, I'm sorry to hear that. Umiyon si Ranran nga don't be sorry. I heard you lost your parents too. Ug mitandor ako. Umiyon si Ranran nga but I'm lucky because naapa sa mami. Ug ako siyang giingnan nga not just lucky but very blessed kay maayo kayo nga tawo si Mama Mamatas. Ni smile si Ranran og miingon nga thanks iya. Ever since you came, I can really tell nga happy kay si Mama. Sorry if I was rude to you at first may tubag ko nga, okay ra, I understand. Ni Nitanaw na dayon siya sa langit, niya nagtanaw ra jud ko niya. Perfection. Napay lips nga sus, pinkish kayo, laming taklaan. Hahay, ran-ran, akong kalag ni gawas na. Daniingon siya nga musod na kunomi kay bugnaw. Niya na ko nga musunod ra ko. Di ko oy, di ko kaginhawa nga magdungan mi. But before siya nisod, na siya gisulti. And by the way, you've grown up beautifully. Good night. Gawas dayon siya. And I was like, gigwapahan siya nako. Ni Mels, bitaw guys kani si Ranran is straight jud to the point jud na siya perme. Pero kani jud ang pinaka on point. Bitaw joke ra guys, but hey, kilig kayoy. Nabuang kog sige kog smile padungsod sa kong kwarto. Nya di man ko katog, so nag-YouTube-YouTube sa. Nya ganahan man ko sa mga kanta ni Taylor Swift, so nagtanaw-tanaw ko siyang mga music video. Teardrops on my guitar, Love Story, nya You Belong With Me. Kung kita na mo sa music video sa You Belong With Me, sa kinalasan na video kay Aloch-Aloch man. Sige na ko gibalik-balik, kay kanila nga 19 na ta, waat pata kasuway ana. Maka-curious lang ba? Gibalik-balik dyan ako kay klaro man kaayo. Ang pink nga lips jud ni Ranran ang nakadag among ba. Maunang nainani ko. Gisudsuhid na ko guys sa moto mog sa di akong gipraktisan kay ako ang kamot. Akong gikumo. Nya paghigda na ko, ako na sa unlan. Ambot oy, nabuang na jud ko ba. Og fast forward ta. 24 na sa gabi. Eh. Nanapod ako mga igsuon og mga anak sa kong kuya. Si Ranran kay nilakaw man to. Nagdress ra ko at og red. Akong u-touch, sakto-sakto ra siya nga makapanghinambog sad ba. Fair akong skin, og tungod kay dalaga na ligi ko, mga arte na sad niya basta na kwarta, makapalit jud kog sakto. Mo nice sa akong pamanit. Niya makeup light. Tabi-tabi sa migamay, then nagbuto-buto na dayon sa gawas. Tanaw ka jud mga fireworks, niya nangahon mi. Then nag-video kay. Yakanta pa kong kuya, namili sa kog akong kantahon, Og nakit-an man ako ang brown eyes ang nasod sa kong utok-uto kay si Ranran. I-dedicate na ko niya ni nga kanta. So gi na nako ang kanta. Then taod-taod naabot si Ranran niya daghan kayo siya kuyog. Basta lapas tog pulo ka mga lalaki o babay. Niya kong kanta, wa pa taon. Niduol sila ni Mama Tess, niya kaniliging ni greet to sila Merry Christmas, Good evening tita, magsamok-samok sa midari tita ha mga inana ang istorya. Mga gwapo ang kuyog ni Ranranoy, naiuban kay sakto-sakto rapod, naapoy para sa lang. Di yun siya gwapo, pero grabe kasabaan. Wako na naway guys ha, sultir ako sa tinood. Ang mga babae sad niya lang kuyog, mga gwapa sa doy, klaro kayo nga dato, niya sexy pon. Nagselos ko kay basinaan nila ang uyab ni Ranran. Moto, last ni Kanta ang asawa sa ong kuya, then ako nasunod lingkod na sila, and guess what? Nitapad si Ranran ako. Hala, di mada. Basin mayabag ko, iskotoy. Nya tungod kay daghang ng lingkod, mafeel jud nako ang lawas ni Ranran nga napilit sa kong kilid. Ang uban sa atba nga sofa, niya ang uban nagdala na lang si mama og lingkuranan. Tense kayo ko, grabe. At the same time, di ma-explain ang kilig nga na-feel. Murag na ay kuryente guys. makabuang do, then ikanta na dayon ko. I know that he loves me cause he told me so. I know he loves me cause his feelings show. When he stares at me, you see he cares for me. You see how he is so deep in love. I know that he loves me cause it's obvious. I know that he loves me cause it's me he trusts and is missing me if he's not kissing me. And when he looks at me, his brown eyes tell his soul. Nya naman ako kanta, gara-gara iyang amigo kay ni Pakpak, nya saba kayo, nya si Ranran, katawa-katawa sad. Bisan ganahan ko nga tapad pa mi, pero maope niya ko. So nitindog ko kay mulakaw na ko. Gipugan ko niya o gigunita niya akong kamot, nya nitunol siya baso. Nagdaman silag mga beer. Nya si Ranran, shot Nagduha-duha ko kay wa pa ko kasuway o ginom-inom. Pero ganaan sad kong try, so gidawat na ko, nya ginom na ko, lain kay lami. Naguba akong naong, nya medyo tunga to sa baso ihang gibutang. ihang gwapo nga amigo ni Tingog. Brian ang name ato. Ingon si Brian nga, Your sister bro? Then may tubag si Ranran og yes. Then may ingon iyang amigo nga si Brian, ngay pala ila po na mo oy. Eh. Then gipila-ila ko ni Ranran sila ha. Og mingon si Brian nga hi iya. Then ang uban niya amigo og amiga ni Ranran kini hi sad. Nibawo sad ko og niya medyo nalipong ko gamay niya nanginit akong lawas. Mingon si Lawrence nga kam iya join na mo. Og mingon si Ranran nga behave bro. Then nitindog si Ranran og nidol na ko. Og mingon siya nga go upstairs. So ni saka ko kay nalipong napod ko ato nga time. Then nakatog og Nakamata ko og ambot unsa tong orasa. Gigutom ko tungod siguro sa beer. Ninaog ko sa ubos, mingaw naman. Wa na'y tao. Naapa ang mga botilya sa beer, wa ra na ko gimind og niadto ko sa kitchen. Pagabot nako, na si Ranran. Naa sa banggira, murag kasukaon. Paglingi niya, kita siya nako. Gitawag ko niya, magpatabang ko no siya kay kasukaon siya. Too much ra kuno iyahang nainom og namalihog siya nga magpaluto og sabaw nga init bisag unsa daw basta init. Di ba siya musugot nga pukawan si Mama Tess? Then magpaabot tara kuno siya sa taas kay kaya pa daw niya musaka. So nagdali ko gluto, kita man kog noodles. Pagkaluto, nisaka ko sa taas og nanukto ko siyang portahan. Nanuktok na sad kog balik, wa man ni tingog si Ranran. Di ko ganahan mo sudrit sugod, nagduha-duha ko. Yes, ganahan ko ni Ranran, ba't naguna-huna sad ko ni Mamatas. Lainan ko niya, nakaino marabas si Ranran, so wa na lang ko ni Dayon ugsod. Nilakaw ko padong sa kwarto ni Mama kay pukaw na ko siya para siya na lang ang muhatag ni Ranran. Perte kong panuktok og tawag ni Mama, di man mo tubagoy. Basin gigapoy sad to kay dugay rabapod to na tog. So sa kung una-huna, sige na lang. Ako na lang joy muhatag ani Total, si Ranran Mansad ang gasugo. Nibalik ko sa kwarto niya, pagabli na ako, wa may ranran dito. Asa man di ni siya, oy. Mabugnaw na ning noodles niya gigutom sa draba ko. Motong ninaog sa ubos, wa siya. Sa mga CR, wala. So last akong giadto ang T-Race. Sus, naadyo day siya gahigda sa lingkuranan. Murag natog naman. Sumugawas na unta ako sa dihang gisitsitan ko niya. Human, nilingkod siya. Psst, sit here. Muna siya ingon ni Ranran. Wako'y choice. Nilingkod sad ko. Chos, bisag mo jud to akong ganahan. Akong yatag niya noodles, dinihigop siya gamay. Nihangyo siya nga muhigda daw siya sa kong paa. Niya ang ate gikilig man, aw, nisugot rasad. So nihigda dayon siya, iyang ulo nasa kong paa. Atong taima kay nagdress man gihapon ko kay ni diretso man kog kato ganiha. Sa kong paminaw, di naman jud ni brotherly love oy. So gifeel ra jud nako ang moment. Nikalit magyon siya gunit sa kong paha guys. Biskot, kagilok oy. Init pa jud kaayog kamot, niya perting hangina. Ka heaven. Wara ko'y tingog-tingog, gipasagdaan ra nako siya. Then iyahang giabli akong dress, niya gikisan niya akong paa. Gibasa niya si dila, niya gisupsop. OMG. Gilo ka do. Promise. Makaluya kayo. Sa kung nahuna, ayaw ranran. Ayaw na please. Ayaw undangi. Sorry guys, maujud na ako na feel. Be open-minded lang. Total, natural man jud na sa kinabuhi sa tao. Grabe kayo si Ranran. Hangol kayo. Grabe kayo makadagsupsop. Iyahang kamot, Nagkumot sa kong paa. Ubos radyod sa akong pante. Nya isbog na lang jod kamay. Nakuha na. Warasad ko na reklamo. Ana jud siguro na basta love nimo. Nya di sa dikalalis nga lami sad kayo nga feeling oy. Ang kuryente intense kayo. Mura na kog mo kirig. ni niundang na siya. Dako kayo red akong paa gibuhatan di ay niyag chikinini. Paghuman, gigunita niya akong yutoch. Naiging ko, akong gipahawa iyang kamot, iyahang nawong bigaon kayo. Kanong hubog nga nawong nga murag igat kayo tanawon. Inana iyahang nawong. Mabugto na jud niya akong pantiba. ba. Gigunita niya ako ang liog, niya gigisan kisan Gikumot-kumot akong paa, niya padong nagunit sa kuha. Gilukay. Kayasa. Og sa dihang niabot si Mina. Gipahawa nako siya og gitarong nako akong sanina. Nya kitapod siya ni Mina. Mo nang niundang siya. Gikuha ang noodles, gitiwas og higop. Nya si Mina, siya kayo. Itindog dayon ko. Nya ni gawas. Gidan ako si Mina og nisod mi sa kwarto. Pagabot na mo, si Mina kay daghan kayog pangutana. Ako pod siya nga gitubag sa tinuod sa akong na-feel ug nganong niabot niato. Ni open si mina nako nga kabaw kabawba si Mama Tess ani. Ana ko nga wala. Niya ni ana siya nga basin ko no nga di musugot. Napoy point si Mina. Pero pasalamat ra ko kay ni support ra akong isuon ako og swerte pod kuno kayo ko kay gwapo kay si Ranran. Nya natog na migbalik. Ang ending, wa ko'y kaon. Wa jud ko katuo sa nitabo. Sukod atong adlaw, ah. kung magkita ming ranran, maspal siya nako, niya mabawas po yung smile. Niya, pero di mi magdulduol kayo. Mura ragway na hitabo. Hangtod nga New Year na, pero malas. Gilantan ko, naara ko sa kwarto. Lain kay kong lawas, unya gipaispay manako si Mina. Ana siya nga si Ranran naara ko no, ugwa nila kao. So natog rajud taon ko atong nga New Year. Hangtod sa nanguli na silang mina sa Mindanao. Nya si Ranran kay mo balik na sa gawas. As usual, klase jud ko basta flight niya. So wa ko kakita niya last. Si Ranran basta mole, magsige man siya lakaw-lakaw sad kay naapod biya siya barkada. Nya narapod silang mamatas, silang mara sa balay. So maglikay-likay pod mi kung magkasugat or madungan og kaon magtinanaway nya smile smile jud ko to. Wami label pero nakafeel ko nga mutual among feelings. Huwag akong nahibawan nga mag-work na si Ranran sa gawas, nya padayon rapod ko sa akong kinabuhi isip estudyante. Nahuman ang klase, birthday na sad nako sa 20 na ko. Klase na pod, sim break, Christmas break, o graduating na ko sa high school in April. So happy kayo ko. Second honor ra Japon ko kay di jud ko kapildi sa mong first bright kayo. Nipasok ko nga si Mama Tess ang nitaod sa kong ribbon. Napod ako mga igsuon. Yan yan si Mama Tess nako. Ni congrats daw si Ranran nako. Nalipay ko. Pero dugay-dugay na pod biyami nga wala ga kita. Walay communication bisag na internet. Sa kong nahuna, basin hinubog ratong karanranoy. Kay wa gyud siya nag-effort nga mokontak nako. Pero na-divert rasad sa kong nahuna kay excited nako nga mag-college. Then one afternoon, May na. Next month, mag-21 ako. Guess what? Naratol maintanan tungod sa syagit ni Pat. Lisang kay siya tanan. Dali-dali kog naog, ug nakita na mo nga si Mama Tess naghigda sa CR. Wa na'y malay. Dali-dali migtawag og ambulansya kay para dadon si Mama Tess sa ospital. And then nakoma si Mama Tess. Wa pagyud siya makamata. Gipahibawa na mo si Ranran og nagdali-dali siya guli. Mga one week na, wa pa jud nakamata si Mama Tess. Ang ilang suspetsya, kay naislide daw si Mama sa CR, basin grabe kayo pagkabundak siyang ulo. Nya tigawang naraba siya. Sige ko gilak, sige ko pray. Nga Lord, please, tabangi tawon si Mama Tess. Hope nga makarecover siya. Maayo intawon kay ni siya nga tawo, niya kusog kayo mutabang sa uban. Ubag na kayo kumata, sige gihilak, niya usa ka samtang nagbantay ko ni Mama Tess, nisod si Ranran. Iya hakong gipapauli kay siya nasad kunoy bantay. Makita nimo siyang nawo nga guol kay siya. Mas maguol gyud siya oy kaysa nako. Kay iya jud ang mama. Iguli sa balayo ako'y laing buhaton kundi magsigigilak. Please ma, Ayaw sa tawon may biyae ni Ranran. Ayaw sa o give up. Laban sa please. But mga padong na to two weeks, gideclare na nga patay na jud si Mamates. Ni-give up siya, pagwa siya ni fight. Lord, nga naman, maayo kay siya nga tao. Batia siyang pagkamatayoy. It brings back the old pain. Nga naman jud, gihaya si Mama Tess Sige ra kog and for the first time, kita ko ni Ranran nga hilak. Sakit kay magtanaw nga kabaw ko unsay feeling nga mawagtangan o ginikanan. Nagol gani si Ranran kay namatay ang daddy niya karon iya na sang mami. Batiya oy. Musukli pa man unta ko nimo ma. Mupaso pa man unta ko puhon sa akong graduation in college. Nawagtang raman kag kalit. Then nakadecide si Ranran nga ipakremate si Mama Tess kay dad-o niya sa gawas ang abo para magkuyog sila ni Uncle Tom. Nakremate na si Mama Tess ug nilarga na pod si Ranran sa gawas. Wa na kayo may nagbanding kay nagfocus rami sa pagkamatay ni Mama Tess. Way adlaw o gabi eh, nga di ko maghilak. Makoy gana mo kaon. Magsigi kog kahinumdom sa among kagi. Sa kamaayo ni mama nako. Sakit gyapon kaysa kong buot ang nahitabo Di ko kadawat, pero wa na ko'y mabuhat. Gilang, everything happens for a reason bitaw. Antod sa nag-21 ako, and first year college na taon ko. Gisunod yun ako kung unsa nga pagkatao si mama Mamatas. Nitabang ko sa mga luoy, ginagmay lang sa, kay puhon, makatrabaho ko, mo donate jud ko sa mga charity, or mismo ako ang muhatag. Noon sa nakato si Ranransa, okay ra ba kahato siya? Sim break na dayon. Niadto ko sa pagadian kay di ko ganahan magpundo sa balay kay sige ra kog hilak. Makahinumdom ko ni mamatas. Usahay magtambay ko siyang kwarto kay ma-feel na ko nga naa Nibisita mi sa kong mama og papa, niya giampo ra nako si mamatas. Niuli na dayon ko kay klase na. Og fast forward ta. December to, padong ko uli gikan sa klase. Nakita na ko si Ranran. Hala, Niuli lagi siya, na ka istorya sa sod, ug nitan-aw ra siya nako. Nya balik dayon siya sa ka istorya. Sige lakaw si Ranran, basta busy kayo siya aning mga panahona, ug nihibaw nako nilang Mara nga ni Ari si Ranran kay mo take over sa mga negosyo ni Mama Tess. Dayon pagka December, break na namo. Nga sa kaadlaw, giagdaman ko sa akong mga amiga nga magtapok-tapok mi silang balay. So nisugot ko kay boring kaayo kung naara ko sa amo. Ay kanta-kanta mi, niya inom ginagmay, niya dali rajud biya ako maigo. So nalipong na ko gamay. Init kaya kong lawas. Ang ganahan na muli. So ni text ko ni Kuya Dudoy kay magpakuha ko. Nakauli kong mga 10pm to. Pagsod na mo sa gate, nasa gawa si Ranran. Kuyog iyang mga amigo. Daghan kay sila. Ka-familiar pa ko sa uban na napoy mga bag-o nga wao kaila. As usual, nagya po mga babay. Saba kay sila si pangatawa. Pagkakita ni Ranan ako, gitawag ko niya. Gipayla-ila ko sa iyahang mga amigo. Gipayla-ila ko niya agbalik. Nya this time, iha kong gipatapok, tapad mi. Nya nakasyat na sad ko, pero gamay ra. Kay makubog ni ako. Akong na-feel kay lipong ra ko gamay. Pero nagyapon sa nuhuna og kabaw gihapon ko sa mga naitabo. Nagduwa sila gispin the battle. Hala, kiss na ang dare. Nay mga binuang saipod nay mga bastos-bastos. Nalingaw rapod kog mayo. Nya karon, derima ni hunong nako. Og nangutana tong Braille, truth or dare. Mayon ko nga dare. O mayon si Braille, nga kiss aran-ran sa lips. Saba kay sila silingag, Kiss! Kiss! Kiss! So nalingi ko ni Ranran kay tapad raman mi niya. Nismile siya nako, niya gipiyong niya iyahang mata, gara kay sa tanan. Niya ni kiss din ko niya, ismak krasad noon. Pero di mada, mabuang ko, yatis na dis. Gisungog-sungog mi sa mga buing. Nagwonder lang ko ba ngano kasa? Mora magdi sister brother ilang pananaw namo. Wa na lang sad na ko gimain. Sunod si Ranra na sad ang gi truth or dare. Nangutana tong K nga truth or dare. Mintubag si Ranran nga dare. Pamingon si K nga remove your shirt. Hala kay gihobo mana niya yan t-shirt. Ang pandisal og muscles kaimal. Pahikapa ko be light lang. Pwede ang carsonis sunod. Basta lingaw kay me. Denong uban kay nagparis-paris na, naginahinay na pod og uli ang uban. Nya na ay giistorya si Ranran ako. Umingon si Ranran nga iya, go upstairs. Go to your room, wait for me there. Then ikisya akong agtang. Wait, ngano inani na? Ala, kulba my heart na kaayo so nisaka ko sa taas. Ambot, unsay nasod sa kong utok nga niadto man ko sa CR, nang hugas ko sa kuha. Nya nag-toothbrush ko, nag-ilis ko sanina. Nag-short, nya nag-sleeveless, nagpahumot. Dayo naghigda-higda ako gapabot niya. And the long wait is over. Ni Toktok si Ranran, nya ni Sod. Wa siya ga-ilis, nagkarsunis. Then shirtless siya nga naglakaw. Hilig man na siya og cup. Then mismile siya na ako, but something caught my attention. Nagunit siya sa kong karaan nga diary. Sa all this time, naaari day niya. Na siya ko, nilingkod siya sa akong bed, and then mauni among convo. Yun si Ranran, nga hey, mitubag ko gahay. Yun si Ranran, I know this is your diary. So, ikaw di ay gakuha, ana? Yun si Ranran, nga no. When mom died, I went inside her room. I wanted to bring something that will remind me of her, and I opened her cabinet. Most of her personal things were there. I took her favorite necklace, but this caught my eye. Nasya ko. So meaning na ani mamatas sa kong diary? So nakabasa siya sa nahitabo na mo ni Ranran? Sa akong na-feel ni Ranran? But nga nung wa man siya ay gisulti bisag usa. Wasad na usabi hang tagad na ako. Why wa man kay gisulti na ako ma? Umingon si Ranran nga I thought it was mom's diary. But I was wrong. When I was in California, I found out that it was yours. Hala, so nakabasa si Ranran? Pumisumpay si Ranran nga I was moved by your motto in life. Everything happens for a reason. So maybe there's a reason why mom and dad died. Kung nangutana ko niya, so nakabasa ka sa akong ipang suwat? Nitando si Ranran iyayahang gi-explain nako ang iyang part. Sa akong diary, gisuwat man ako nga katong first time kita na mo nga giaway ko niya. Miyon si Ranran, nga the reason why I was rude to you at first was because I didn't trust you. And when I saw you that afternoon, I was shocked. Because when mom told me about you, I told her not to keep you. But gitago niya na ako. Then ang sunod ako nga gisuwat, kay katong padong sa sod sa kwarto, niya ni kalit siyag sod nga nakahila ko, niya ni gawas din siya. Ingon si Ranran, The reason was, I find you cute, and I wanna bully you. But when I saw you cry, I felt guilty. So nigawas dayon ko. Then katunang sa CR nga part. Ingon si Ranran, and that one, damn, I can't sleep that night. I've seen naked girls before, but you were different. At the time, I realized that I was attracted to you. But nakasuway na lagi siya sex. Pero okay ra, kung love nimo ang tao, dawato nimo iyang past. Then i-mention pod siya nga lahi ra kuno ko sa bang babae nga iyang nailhan kay maguna-una kuno niya. Then ako, ti daw. Sumura siya na challenge na ako. Then napod sa akong diary katong sige siya laag. Ana siya nga before siya ni uli sa Cebu, nakaset na ang mga plano nga maglaag sila sa iyang mga amigo. Then pinaka last part sa akong diary katong sa Pajero. Gituyo gyud kuno to niya kay mulaag na sad siya. Nya iyahang flight kay klasiko para kuno makita lang siya na kog last. Iyahang kakita sa SM amigo niya nga lalaki, di babae. See, there's a reason behind it. Ni-share sad siya kabaw na iyang barkada nga na siya na feel nako og kabaw na pud siya nga di mi tinuod niya isuon. Nangatawa ming duha kay kana liging nakainom na pud ba? Then gigunita ni Ranran akong kamot, ihang gikisan. Napakunumi unfinished nga business. Then ihangi o siya nga mukis kuno siya sa kong lips. Niana ako nga di ko kabaw. Umin si Ranran, nga I will teach you. Dayon gikisan ko niya. Nakasabay rasad ko. Hinay-hinay at first, then ikalit nagka-intense. Ni Paspas nagkalit. Namaak na si Ranran. Gikomot na ko yang buhok. Nya ni patong siya nako. Og nihigda ko. Ikisan-kisan niya akong liog. Akong gibayaw na sa langit. Go with the flow na ko kay lakas kayong beer. Gihubo niya ako sa nina. Akong bra. Haras na kay si Ranran. Hangol kayo niya. Gigisan akong u-touch o gidewa-duaan. Ninaog siya og yang gikisa na kong tiil, dagan sa kong legs, o gihubo akong short, o akong pante. O gikaon ni Ranran na ang pagkababae. Gikumot na ko siya. O please, ayaw undangi. Nya naghubo na dayon siya. My God, basuka, heavy, ukad, ug nang lupad na dayon mi sa langit. Sugod atong gabi una, char-char na ni Ranran. Maramig uyab, pero dili ba jud official, nag-celebrate may Christmas ug New Year. Kuyog mi siyang barkada. Sige mi kuyog-kuyog. In love kay Miss Tanan. Pag February ato, nag-celebrate mi siyang birthday. Nangaligo mag-pool. Pag birthday nako, na napagyapon siya. Nag-celebrate sad mi kuyog siyang barkada. Dayon nag-road trip sa Balamban. 22 years old na jud ko. Niadto si Ranran sa California, dayon mag-chat-chat rami, then video call sad. Padayon ra ko giskwela, mag ari ari ra pod siya og Cebu. Then pag December ni uli siya. And guess what? Nanguyab siya na ako pag New Year. Og official na mi. Hot kay mi sa sagusa. Sex dari, sex dito sa kitchen, sa swimming pool, sa kwarto, sa sakyanan. Mag-away sad mi usahay, pero okay ra. Perfect kayo nga relationship. Although LDR me kay molarga man siya balik sa gawas, kay iyahang work na to. Daghan na kay mig mga moments, lag diri, lag didto, kaon diri, kaon didto. So many plans. Iguman Ighuman karon ako eskwela, didto kuno ko sa gawas mag-work para kuyog mi. Then birthday na sad nako. 23 years old nako. Dayon nag-overnight me sa Plantation Bay. Uy akong gisuon og giyahang mga barkada. Pag November, gidako niya sa California og nibisita ming Mama Tess ug Uncle Tom. It was a very perfect relationship. He's so sweet, caring, understanding, so so guapo. Kontento kayo mi sa usag Then our first anniversary, gi-surprise ko niya. Daghan kay balon sa balay namong barkada, then as usual, kiat kay mi sa tanan. Dayon sa kong birthday, 24 years old na ko, but naa siya sa California that time. Nagpadala ra siya sweet message kay itingob lang kuno namo inig second anniversary dasi gihapon bisag LDR. We stayed loyal and honest to each other. Mo give jud mig time bisan unsa ka busy among schedule. Pag second anniversary namo, did to me sa Singapore. Pinaksitay na sad. Kalami sa feeling. Paghuman, nibalik na dayon siya sa California. Excited na kaayo ko aning panahon na kay mo graduate na ko at last. Aiming for cum laude. Then February na, nag-video call me kay birthday niya. But guess what? Two weeks after his birthday, weekend to, ni mata ko, wakoy na dawat nga message ni Ranran. Pagod to? Wala. So ni chat ko niya o siya reply reply. So kung pagto basi na busy ra, so wala lang na ako gimain. Then paghapon nakadawat man kog message gikan siyang kasen nga side siyang papa. Namatay si Ranran. Ang hinungdan, natogra. Hugno kayo kong kalibutan. pero di kong hilak. na Nananghid ko sa kong eskwelahan nga mo absent ko. Niadto ko California og tinuod jud wa na si Ranran. Ngano man namiya man kanakoy. Dagan patag plano. Alina ni moy. Babe, ngano man. Wanagani si Mama Tess. Nisunod pa ka. Mo-graduate na ko. Mahuman ako eskwela. Magkuyog para bata og trabaho. Magpakasal pa ta. Manglaag pa ta. Magbuhat paunta ta og daghang memories. Sakit ye sa heart guys. Nya gilubong na dayon si Ranran, tapad na silang Mama Tess ug Uncle Tom. Wow ko sabot nga nung nahitabo ni tanan. Niuli na ko sa Cebu, paguman, ni-graduate ko, pero wa ko nalipay. Tanang tao nga gilove na ako, puros na wagtang. Nganong iha ni Manoy? Then usa ka adlaw, gainan ko sa akong amiga nga basin daw, buayahon ko. So nagpatanaw mi sa mananambal, ang iyang giingon, buayahon daw ko, nya iya daong tangtangon. Ambot tinuod ba, na basta buayahon ka, mga matay daw ang mga tao nga imong love. Ambot oy, nawagtangan ko gana sa kong ginapuhi. Sakit jud kayo sa tanan. Sige na sad kog hilak. Pag-graduate na ako, was ko ni trabaho. Paways ako. Ilingaw sa nako akong kaugalingon. And you know what? We all die. The goal is not to live forever. The goal is to create something that will. Like Mama Tess, namatay siya pero siyang gibuhat nako, forever naninakong i-treasure. So help other people as much as you can. Make memories with the ones you love because it will live forever in their hearts. Why so much pride? So much greed? So much evil? For what? Mamatay ratang tanan, sumintras buhi pata, ayaw sayangi kay di judta kabao kanusar tataman. Napainyohang mahal sa kinabuhi, ampingi sila, swerte kayo mo kay napa sila. Natural ra nang misunderstandings, ayaw ra na mind, problema sa kinabuhi, gibuwagan, nawagtangan og paglaom. No, don't give up because everything happens for a reason. As long as buhi pa ka, napay chance. Ayaw gistap. Sige lagwa pa ka kabaw unsay hinungdan. Timaning nga kumuklose ang door sa usa ka butang, meaning na ay bag-ong moabot para nimo. I-pray lang jud kay di ra ikaw ang naka-experience sana. And I believe that fairy tales do exist. Out of the billions and trillions of people in this world, it can happen, John. Why gibitin ako permi ang story? Namasa ko sa inyong mga comment. Muana mo nga Maria oy, nabitin mi. Because I want you to guys feel kung unsa akong na-feel. Nabitin ko sa kamatayon ni Mama Tess. Nabitin ko sa mong love story ni Ranran. Why kay pa ko sa dates? Why detailed? Perks of having a diary. Try it. Pag diary for a year, dayon basaha 2 or 3 years later. Diba ba igbasa nimo? mura kang mabalik nga time. Tamama Tess, Ma, thank you for everything. Tungod nimo na hayahay akong kinabuhi. Don't worry, di na ako sayangan ang tanan nga imong gihatag nako. Nakabasa ka sa akong diary pero wa kay gisulti nako. Basin buto rapod ka namo ni Ranran. Kung asa na karon, I hope i-guide ko nimo. I love you. To Bert and May, wa na ko kita ninyo sukat-sukat. Sorry kung wa man lang ko nakatabang ninyo. Thank you sa tanan. Happy ko nga part mo sa akong life. To readers, listeners, and admins, thank you sa pagbasa o pagpaminaw, bisag taas, nag-effort yun mo. I love you guys. Huwag to ran, ran babe, hasbi, honey, my everything. Mingaw na kayo ko nimo. mo. Ikaw ang pinakagwapo sa tanan-tanan. Love, kayo tika. And I hope happy na ka nga nagkuyog na mo ni Mama Tess ug Uncle Tom. Ayo lang kabala ka. Okay ra ko diri. Magpakaligon ko para sa kuang kaugalingon. Thank you for the memories. Until now, pa ko kabaw sa reason nga nung nawala ka. Pero gilang, anad na kong magpaabot bisag pila ka tuig. Total, Nito o bitaw ta nga everything happens for a reason. I miss you and I love you so much. I-dedicate na ako nimo ang song nga Tonight by FM Static. Tonight, I've fallen and I can't get up. I need your loving hands to come and pick me up. And every night I miss you, I can just look up and know the stars are holding you, holding you tonight. Everything happens for a reason. The hard part is finding what the reason is. Mga listeners and followers, so isin Freedom Board. Mao ka na ang life and love story ni Maria.